Labas vakaras visiems. Senokai bekūrėm naktigonės laužą. Ir dėl to yra nemažai susikaupę klausimų, komentarų. Į, į dalį jų aš atsakysiu šito pokalbiu šio vakaro. Pokalbis vadinasi Šiandien Graikija, rytoj visi kiti. Kaip suprantat, kalbėsim ne tik apie Graikiją, o daugiau apie tuos visus kitus ir apie mus pačius. Yra filmas per šitą laiką pasirodęs, kuris vadinasi Suprasti Graikiją. Tai jeigu kas nežiūrėjot, būtinai pažiūrėkit. Jis yra skirtas naujaisiai, naujausiai Graikijos istorijai. Ten yra tik istoriniai faktai, bet šitų faktų žinojimas irgi padeda suprasti tuos įvykius, kurie klostosi šiandien ir dar klostysis Graikijoje ir Europoje apskritai. Dėl to labai siūlyčiau pasižiūrėti tą filmą, kas nežiūrėjot. Suprasti Graikijais vadinasi. O šiaip šio vakaro pokalbį dar galima būtų pavadinti ir taip. Graikija kaip vandens lašas, kuriame atsispindi visas vandenynas. Nes tai, kas šiandieną vyksta Graikijoje ir apie Graikiją, iš esmės tai yra atspindys pačių stambiausių pasaulyje vykstančių procesų. Ir Graikija yra neatskiriama dalis šitų grandiozinių procesų, kurie vyksta šiuo metu ir beje apie kuriuos aš kalbėjau ir, ir kalbu jau daugelį metų. Prieš Jau ne vienerius metus aš sakiau, kad anksčiau ar vėliau bus šitie dalykai. Taip, kad čia, taip sakant, man asmeniškai nieko naujo. Bet kviesdamas į šio vakaro pokalbį, iš karto noriu pasakyti, kad aš stengsiuosi jame vengti skaičių, nes tie, kurie domisi, tuos skaičius žino arba gali sužinoti, tie, kurie nesidomi, tai ir taip tuos skaičius užmirš. O be to ir neskaičiai čia yra svarbiausia. O įvykių logika, procesų logika, žmonių mąstymo ypatumai, mūsų svajos ir realybė, kaip ta realybė tas mūsų svajas daužo. Daugiau apie tai šneka bus, kalbant ir apie Graikiją, ir apie tuos visus kitus. Ir pradėkim nuo banalybių. Kiekviena valstybė ir Graikija taip pat susikuria savo gyvenimą priklausomai nuo geografijos, kurį įtakoja jų klimatą ir gamtinių išteklių buvimą arba nebuvimą. Istorinės aplinkybės, vat, apie kurias mes kalbėjom filme Suprasti Graikiją, ir žmonių elgesys. Tai yra banalu. Tai visoms valstybėms galioja ir yra mano toks monologas, kuris vadinasi kainos kaip pas mus, algos kaip pas juos. Tai aš nesiplėsiu vat, iš šitų banalybių lauką, jūs pasižiūrėkite, jeigu kas nežiūrėjote šitą video, algos kaip pas mus, kainos kaip pas juos. Ar atvirkščiai, vienu žodžiu, apie kainas ir algas. Tai yra keli variantai šito, šito monologo Ten yra vat, ir šnekama apie tai, kas lemia konkrečios valstybės kainas, algas, apskritai ekonominė būklė. Ir kas, tarp kitko, šiek tiek į šalį. Tas monologas apie kainas ir algas yra nemažai žiūrimas. Jis jau keletą metų yra internetinėje erdvėje. Peržiūrų skaičius nuolat auga. Yra komentarų ir kas mane stebina, kad nors aš sakau, čia yra banalūs dalykai. Ne? kad mūsų gyvenimą įtakoja klimatas, istorinės aplinkybės. Nu, nu, nu kas čia galėtų ginčytis, atrodo. O ginčymas? <laughs> Yra žmonių, kurie ginčinasi. Ir, ir komentaruose labai aiškiai matyti, ką, ką reiškia tas fragmentinis mąstymas. Žmogus ištraukė iš mano didžiulio monologo vieną dalį iškelia ją savo, hiperbolizuoja jos reikšmę, o tenais yra šnekama juk apie daugelį kitų reiškinių. Nes ne tik klimatas, aš neveltui sakau, ir pačių žmonių elgesys. Ir daugelį, ne vienu žodžiu, čia pažiūrėkit apie kainas ir algas. O jeigu kalbant apie Graikiją, kokios tos jiems Dievo duotos aplinkybės? Na, nu, pirmiausia, šiltas klimatas. Šiltas klimatas reiškia tam tikrą žemės ūkį, pavyzdžiui, kurio Lietuvoje negali būti. Citrusiniai, persikai, medvilnė, vynogės. Jų Lietuvoje negali būti iš principo. Nes mums Dievas tokių aplinkybių nedavė, graikams davė. Bet tas šiltas klimatas kartais yra ir per karštas. Reikia daug vandens, Darbas vyksta anksti ryte ir vėlai vakare, nes e, dienos metu dirbti praktiškai Graikijos laukose neįmanoma dėl karščio. Jūra. O jūra tai reiškia dar šilta jūra. Tai turizmo galimybės, laivai, apskritai laivyba jau po visą pasaulį, žuvis, jų perdirbimas. Ir viską, kas yra susiję su jūra ir dar šilta jūra. Mes irgi turim jūrą, bet jinai negali suteikti mums tiek naudos, kiek graikams. Salos, apskritai gamtos grožis, kuris vilioja ir mus taip pat lietuvius tenais. Visą šitą graikams davė dievai. Tai yra dievo duotos aplinkybės jų šalyje bet neturi naftos, neturi dujų, bet turi kitų išteklių, kurių mes neturim, tarp kitko irgi. Bet salos, tarp kitko, yra ir šioks toks minusas. Ten yra labai daug salų, kai yra apsunkintas susisiekimas tarp salų. Ir ne veltui, va šiandien dėrybose iškyla klausimas tas dėl salų. Paskui aš pasakysiu, koks. Tai, kad ten yra daug salų, šiandien atsispindi dėrybose graikų su pasauliu. Na ir be abejo, žmonių sukurtos aplinkybės, va tai ta istorija, kurią mes rodom filme Suprasti Graikiją. Ir aišku, vidinės kovos, nes 20 amžiaus Graikijoje tai buvo ištisos kovos tiek viduj, tiek su aplinkiniais priešais. Labai sunkus jiems buvo antro pasaulinio karo metai, paskui pokarėje pilietinis karas kuris baigėsi tik 49 metais. Ir tik jau kažkur nuo 50 metų, va jie gali jau išnaudoti savo tas Dievo duotas aplinkybės, savo tą klimatą ir savo žmonių potencialą. Tarp kitko daug kas sako, kad graikai mažai dirba. Na, nuvažiavus ten, toks įspūdis gali susidaryti, nes tas toks karštas klimatas, vidury dienos visi pabėga, bet kai, kai graikai dirba anksti ryte laukuose, turistai miega. <laughs> Jie nemato šito, suprant. O kai vakare mes jau einam mėgoti arba valgyti vakarienės ar dar ką nors, arba gerti metaksą graikišką, tai jie dar dažnai sėdi laukuose. Bet šiaip jau čia tokie emociniai dalykai. Bet yra statistika. Tai štai Europos statistika sako, kad graikai yra prie ilgiausiai dirbančių priskiriami. Jie per savaitę dirba daugiau gerokai negu, pavyzdžiui, vokiečiai. Tokia europinė statistika, aš už ją neatsakau. Bet tokia yra oficiali statistika. Bet sakau, kodėl tas įspūdis gali susidaryti? Dėl to, kad kai mes mėgam, jie ten laukuose, kad nebūtų taip karšta, jau dirba. Ir štai jie, kągi jie padarė. Pradėję tas Dievo duotas aplinkybės naudot ir gavę galų galėjau ramybės šiek tiek po įvairiausių tarpusavių kovų. Aišku, pradėjo auginti tai, kas ten auga, kas neauga pas mus. Vynogės, atitinkamai vynas, Ta pati metaksa išsiplėtė, yra žinomas ženklas priekybinis visame pasaulyje. Aišku, laivyba, žvejyba, žuvų perdirbimas, iškasenos, kurių ten yra, tokių gana retų naudojimas, statybos pramonė, metalo gamyba, kadangi jie stato laivus, nuturint jūrą tokią. Ir statant patiems laivus gerai ir metalą patiems pasigaminti ir daugelį kitų dalykų. Medvilnė, cukrus. Bet darbo vietos auga. Daugel, e, e, reikia vieną dalyką pasakyti. Daugelis įmonių priklausė valstybei. Valstybės kapitalo dalis buvo labai didelė palyginus su tuometinė Europa ar ypatingai su dabartiniu laikotarpiu. Kur yra valstybė, ir valstybės kūrimos darbo vietos korupcija, aišku. Vis tik pilietinio karo aidai, socialiniai tam tikri neramumai, didelė įtaka komunistų partijos e, ir žvilgsnis į Graikiją tiek Tarybų sąjungos, tiek Europos. Čia aidai va tų dalykų, kuriuos mes filme, filme rodom. Turtinė neligybė, Atsiradus bizniui, atsiradus įvairiausiams pramonės ir ūkio šakoms, atsiranda savininkai, atsiranda tie, kur daugiau uždirba, kur mažiau uždirba, turtinė neligybė auga, atsiranda labai turtingi graikai, ypatingai laivų savininkai. Ir graikai, a, tiesa, dar nuolatinė grėsmė karinio konflikto su Turkija Dėl to didelės karinės išlaidos. Paskui Kiprė tas viskas ir pasimatė tos problemos. Taip kad nemažą dalį karinių išlaidų iki pačios dienos graikai turi, nes yra tas visą laiką potencialus konfliktas su Turkija. Tai, nu, kitaip sakant, viskas kaip pa žmonės. Bet šalia jau funkcionuoja Europos Sąjungos tuo metu dar taip nevadintos, jinai vadinosi Europos ekonominė bendryje, bet jau funkcionuoja sąjunga, va ta tokia, Europos ekonominė bendryje, kurioje yra nu, turtingiausios Europos šalis. Ir graikus visą tai pradeda viliot, kaip visada atrodo, kad pas kaimynus geriau negu pas tave. Žinot, visada atrodo geriau ten, kur mūsų nėra. Ir graikai pradeda svarstyti, ar nereikėtų mums įsijungti tą Europos ekonominė bendryje. Ir 81 metais jie įsijungia į tą bendryje. Jie tampa Europos ekonominės bendrijos nariais. Tuo metu jai priklauso Italija, Prancūzija, Vokietija, Belgija, Olandija ir Luksemburgas. Taigi labai turtingos šalis. Kuo graikus vilioja šitas darinys? Na, didesnė rinka ir atrodytų didesnė galimybė graikų prekiams. Technologijos, kurios be abejo Vokietijoje yra aukštesniam lygiai negu Graikijoje. Tikėjimas, kad galbūt ir karo atveju arba konflikto atveju su Turkija susilauksi didesnės paramos. Finansinė pagalba, kuri yra žadama graikams. Nu, kitaip sakant, viskas kaip ir pas mus. Kaip pas žmonės, taip sakant. Kaip ir mes žiūrėjom kažkada į Europos Sąjungą ir manėm, kad ten tikrai bus mums geriau, taip ir graikai. Taip sakant, taip šiek tiek suvulgarinant, graikai irgi galvoja, kad už vieną drachmą gaus tris atgal. Viskas kaip visur. Ir kaip sakiau, 81-ais jie įstoja į tą Europos ekonominę bendryje ir suprantama, kaip ir mums, taip ir jiems reikėjo įvykdyti visą krūvą tiesiog knygų knygas sąlygų. Nu, kaip pavyzdžiui, jie turėjo standartų suvienodinti tiek ūkija, tiek teisėje, tiek daugelėje kitų gyvenimo sričių. Privatizacija turėjo būti vykdyta, O kaip minėjau, Graikijoje buvo didelė valstybinio kapitalo dalis ūkija. Reikėjo sumažinti metalo gamybą savo. Atsirado kvotos žemės ūkio produkcijai. Ir vėl viskas kaip pas mus. Atsirado žemės ūkėje dirbantys žmonės, kurie gavo pinigus už tai, kad nebedirbtų, kažko nebeaugintų. Ir suprantama, kodėl. Tai aš šitą viską sakydamas nenoriu pasakyti, kad tai yra blogi dalykai. Juk jeigu tu įsilieji kažkokią bendryją, tą bendrą rinką, tai ten jau yra funkcionuojantis ūkis ir funkcionuojanti gamyba. Ir tugi tie jau kur toj bendryjoje yra, tai nenori, kad jiems sugriautų. Ir dėl to natūralu, kad jie nenori įsileisti nekontroliuojamą visiškai naują kažkokį tai prekių srautą. Ir dėl to yra tariamasi kokią tu gausi dalį šitoj rinkoje. Beje, ko nedarė Lietuva, nes mes <laughs> apie tai užmiršom. Mes net negalvojam. O štai graikai, kadangi kapitalizmo sąlygom vis tik gyveno, jie labiau suprato, ką reiškia ta rinka, tai buvo deramas ir, ir jie turėjo nusileisti ir metalo lėjimas, kaip minėjau, ir, ir daug kur, daug kur. Čia netiek svarbu dabar, aš galėčiau vardyti, kur ten, kiek jie ten ką sudėrėjo, bet esmė juk netame. Esmė, kad jie turėjo sudėrėti kažkur kažko nebegamint, kažkur gamint mažiau ir panašus dalykai. Be abejo, atsirado laisvas kapitalo judėjimas, nes laisva rinka, ta vidinė laisva rinka, tai reiškia, kad ne tik graikų kapitalas judės į Europą, bet ir Europos kapitalas judės į Graikiją o graikų yra 10 milijonų, o anoj pusėje yra 100 milijonų. Ir graikų kapitalizmo yra 20-30 metų, o ten stovi kapitalizmas, kuriam yra šimtmečiai. Turbūt nesunku suprasti, kas <laughs> šitoj kovoj dėl rinkų vidinių jau laimi. Ir visada mes svajojam ir gražiai skamba, štai jums atsiveria milžiniška rinka. Taip, atsiveria, bet ir mūsų rinka atsiveria tiems, kurie toj milžiniškoje rinkoje jau yra šimtmečiai. Bet mes šitą antrą dalį, tą realiją tokią, mes kažkaip neprisiminam. Ir graikai to neprisiminė, ir, ir visi. Ir čia, čia yra žmogiška, čia ne tik graikų įda, nu tokie mes esame. Bet atsirado finansinė parama ir sakykime, atsiradusi tam tikrą ir darbo vietų sumažėjimą, tam tikrą gamybos sumažėjimą, kompensavo finansinė parama, bet atsirado naujos darbo vietos. E, šitas naujas Europos ekonominės bendrijos darinys, paimdamas Graikiją, jis jiem numatė šitoj bendrijoje ne metalo gamintojų vaidmenį. Nu, sako, kam jums tokioj gražioj šaly ten e, gadinti gamtą, metalą, ten kažkokius chemijos pramonę vystyti. Turizmas jūsų yra uždavinys. Turizmas, viešbučiai, maistas geras viešbučiuose. Ir buvo skiriama parama naujiem keliam, naujų viešbučių statybai. Graikijoje be abejo pradėjo vystytis šitas turizmo sektorius. Ir jis gaudavo pinigų ir investicijos, va tas laisvas kapitalas, būtent ten ir ėjo pirmiausia. Taip, kad vienur darbo vietų sumažėjo, kitur atsirado naujos, Plus į Graikiją, kadangi nebeliko vidinių jokių barjerų, plūstelėjo užsienio firmos, užsienio firmų filialai. Jie sukūrė daug naujų darbo vietų, neblogai apmokamų. Vėl tas pats kaip pas mus. Įsivaizduojat, kiek yra sukurta darbo vietų įvairiausių užsienio firmų, kurių nebuvo. Su neblogais atlyginimais. Tai sakau, visur kaip pas žmonės, viskas ir pas graikus taip pat. Ir taip štai eina, gyvenimo ratas sukasi, kaip ir pas mus, vienos, vienur darbo vietos dinksta, kadangi dinksta gamyba, bet atsiranda kitos, atsiranda jau tos Europos bendrijos kūriamos darbo vietos, tam tikra biurokratai, kurie gauna algas. Po truputį, kadangi biudžeto deficitas visada yra minusinis Graikijoje, Ir beje, kaip ir Lietuvoje, Lietuvoje irgi biudžeto deficitas minusinis. Tai ir Graikijoje jis buvo minusinis, įstojus į tą Europos bendryje, bet tą minusą dengdavo pasiskolindami. O kadangi jau jie atsirado tokioj bendryjoje, tai jiems jau skolino lengviau ir pigiau. Tai skola po truputėlį auga, bet jie ją aptarnauja ir nieko tokio baisaus. Paskui Europoje atsiranda euras. Nu, graikai suprantama, į eurozoną įstoja ir svarbiausia, kodėl. Lygiai dėl tos pačios priežasties kaip ir mes. Dar pigiau galėsi pasiskolinti. Nes jeigu jau eurozonoje esantys žmonės skolinasi pigiau negu tie, kur už eurozonos. Čia vienas iš pagrindinių motyvų tiek Lietuvos, tiek ir graikų buvo. Tiesa, norint įstoti eurozoną, reikia atitikti tam tikrus kriterijus. Graikai tų kriterijų ne visai atitiko, bet jiems padėjo toks Amerikos bankas Golden Sachs. Jis truputėlį tos jiems <laughs> parametrus pagerino, taip spekuliatyviai. Europa apsimetė, kad to visko nepastebi, nes patikėti man, kad šito nematė, kažkaip sunku būtų. Ir jie buvo priimti į tą eurozoną, pradėjo pigiau skolintis, ir gyvenimas ėjo toliau. Ir vėl taip kaip ir pas mus, vėl kažkokios darbo vietos išnyksta, atsiranda naujos, daugėja Europos biurokratų. Kadangi skolintis lengva, tai lengva didinti ir pensijas, ir algas valstybinėse įmonėse, o kaip sakiau, dar vis daug Graikijoje yra valstybinio kapitalo. Dar po šį dieną yra, va, dabar derasi, būtent dėl to ir derasi, kad jie privatizuotų dar tai, kas liko. Taip, kad kuo lengviau skolintis, tuo lengviau kelt algas. Ir beje, kas įdomu, kad paskutiniai keturi premjerai Graikijos prieš Cipravą šitą, kurie ir atvedė Graikiją į šią dieną, jie visi buvo baigę mokslus Junktinėse valstijose. Ir tik šitas va, paskutinis Cipras mokslus baigė pačioje Graikijoje. Aš nedarau jokių išvadų, šiaip tiesiog pikantišką detalę. Ir kaip ten bebūtų, bet skolintis galimybė yra, biudžeto deficitas didelis, bet jis yra dengiamas skolom ir toks paradoksas savotiškas, darbo vietų lik ir mažėja, bet darbystė po truputį auga Graikijoje, o, o algos ir pensijos irgi auga. Ir ten atsiranda ir 13 alga, ir 14 alga atsiranda. Nu, o galų gale, kodėl tie graikai turėtų elgtis kitaip, nes pasižiūrėjai tą kitą Europos bendrijos dalį, žiūri, kad ten tie visi taip pat daro. Tai kodėl mes turėtume elgtis kitaip? Jie tiesiog mokosi iš vyresnių draugų, taip sakant. Bet čia dar tokių porą dalykų atsitinka kuri graikus paliečia. Įstoję į tą Europos bendryje, jie prisėmė šalia kitų įsipareigojimų įsileisti ir migrantus. O kadangi Graikija yra šalis pirma beveik, su kuria migrantai susiduria Italija, Graikija, Ispanija, štai tos pirmos šalis. O graikiai susiduria, kurie eina iš Turkijos, iš Pakistano, Indijos, tai eina per Graikiją į Europą. Būnant Graikijoje, jūs turbūt matot, kiek ten daug yra žmonių iš Indijos ir Pakistano. Ir kągi tie žmonės daro, be kitų problemų, kurias sukelia šitie žmonės. Jie kuo užsima? Jie užsima smulkę prekybą. Jūsgi matote, tie, kur Graikijoje buvot, tik susto kur nors. Jos taip pat, netgi plėžė gulint, pastoviai prieina kokie nors indai ar ką nors siūlo pirkti. Bet jie tai dirba nelegaliai ir mokesčių nemoka. O nemaža dalis graikų vis tik užsėmė irgi smulkę prekybą. Smulki prekyba, suvenyrai ten ir taip toliau. Tai buvo graikų kultūros dalis netgi, sakyčiau. Tai šiek tiek padaro įtaką ir šitoj sferai. Migrantai, išstumdami vat, iš smulkios prekybos pačius graikus, nemokėdami mokesčių, jie pinigus į savo šalis. Tai kapitalas išeina iš šalies. Na ir Irgi čia įstojus Europos bendryje, graikai nebegali reguliuoti savo muitų. Na ir laisvas kapitalų judėjimas, tai jis iš Europos laisvai išjuda į Aziją ir išveža visą gamybą. Nu tai dar būtų pusė bėdos. Bet jis lygiai taip pat atveža iš tenai pigias prekes, būtinės pirmiausia. Ir tas padaro kaip ir visai Europai, Tas padaro įtaką taip pat Graikijai, irgi sumažina darbo vietų, likviduoja kažkokias tai nedidelės gamyklėlės gaminančius būtinius dalykus vietiniai rinkai, nes graikas su šita padidėjusia alga elementariai negali pagaminti tokio, taip pigiai ten kokiu nors, nežinau ką, Lietuvoje sakyčiau kaliošus, bet graikam nereikia. Tad kitaip sakant, Kokia nors žvakių fabrikėlis Graikijoje negali pagaminti žvakę taip pigiai, kaip žvakė pagaminta Kinijoje. Nes jis labai daug nori uždirbti graikas. Ir reikia uždaryti tą fabrikėlį. Ir tarp kitko, jeigu kas važinėsit po, po Graikiją, o man praeitais metais teko tenai būti, atkreipkite dėmesį, kiek ten yra daug tušių komercinių pastatų. Įtin daug, taip važinėjant per Europą, Tai jeigu neimsim to socialistinio lagerio šalis, tokia kaip Rumunija arba Bulgarija, kur dar daugiau, tai imant vakarų šalis, turbūt Graikijoje bus, nu nežinau, ar yra kur daugiau. Ir kolonėlės benzino stovi tuščios, ir kažkokios matosi gamiklėlės, ir kažkokie ofisai, matyt, buvo viešbutų, ko tik ten nėra. Nežinau, galybė tuščių komercinių pastatų. Nemažai yra beje ir gyvenamų namų nebaigtų. Bet ten yra ten savotiški, ten dėl mokesčių jie kaip kurbiškai taip spekuliuoja su tai nebaigtumu, man graikai pasakoja. Bet komerciniai pastatai stovi, vat, būtent nebereikia, nebereikia. Bet algos, kaip minėjau, augo ir graikai gyveno visai gerai. Ir visa esmė buvo tame, kad buvo galima pigiai skolintis, ne apskritai skolintis. Kada yra šnekama apie skolas va dabartinis, kažkaip nežinau ar samoningai ar ne, visada yra peinamas tas klausimas, kad kada kažkas pakliūna į bėdą atsėti ir jam reikia jau kažką ten duoti, pinigų gelbėti, tai problema yra ne dėl to, kad jis negali pasiskolinti, o dėl to, kad negali pigiai pasiskolinti. O pigiai tai yra vienas, du procentai. O jau kada tau siūlo skolintis už 5-7, jau pagal jų logiką tai yra per daug. Pagal mūsų tai mes ir skolinamės ir užtiek. Taigi štai, 2008 metais krizė Jungtinėse valstijose. Bankai, vienu žodžiu, sistema gauna keletą stiprių smūgių, finansinė sistema vakarų. Ir staiga paaiškėja, kad graikam niekas pigiai nenori skolinti. Graikai iš tie Amerika užsėmusi savo bėdoms, o be to graikų biudžetų deficitas tam, tam laikui pasidarė jau begėdiškai didelis. Iškilo jau abejonės, ar jie sugebės gražinti. Nu ir šiaip, kaip minėjau, tas jų toks algų kelimas irgi darė įtaką, juk tie, kurie skolintai stebi visą tai, žiūri, kokios tavo galimybės yra atiduoti. Čia reikia paminėti, kad iki tų 2009 metų jau graikų krizės pagrindiniai skolintojai graikams buvo privatus bankai, Europos privatus bankai pirmiausia. Ir tai yra vokiečių, prancūzų ir olandų. Labiausiai vokiečių bankai buvo paskolinę, antroje vietoje prancūzai, trečioje olandai privatus bankai. O tie savo ruoštų yra susijęs su didžiausiais Amerikos bankais, taip kad ten ta krizė neišvengiamai paliečia šitos, nu čia tokia grandinė jau eina. Ir jiems pigiai niekas nebeskolina. Va tada, kada iškilo Graikijos jau krizė devintais metais, tai klausimas buvo būtent tame, kad pigiai nebeskolina. O už tokius procentus, už kiek skolino, Graikai jau nebegalėjo skolintis. Ir tada vat, pirmas krizės etapas. Europos sąjunga subėga, pradeda žiūrėti, kągi čia reikia daryti, kad Graikija grįžtų į finansų rinką. Tai buvo formuluojamas krizės sprendimas. Ir dabar jūs dar galite girdėti šitos žodžius, jie dabar rečiau jau skamba, o tada jie būtent taip ir skambėjo. Krizė bus įveikta Graikijoje tada, kada Graikija grįš į finansų rinkas pasaulio. O tai reiškia, kad vėl galės pigiai skolintis. Ir tai buvo padaryta kaip? Buvo dalis skolos nurašyta ir buvo suteikti papildomi, papildomos paskolos, kad galėtų atsiskaityti su einamaisiais mokėjimais. Ir, sakau, tikintis, kad Graikija grįš į tą finansų rinką ir pati vėl galės skolintis, buvo manoma, kad sistema toliau funkcionuos sistema ir krizė yra išspręsta. Paaiškėjo, kad į tą finansų rinką graikai negryžo, pigiai jiem ir toliau niekas neskolina. Ir Europa turėtų vėl žiūrėti, kągi daryti. Teko vėl gelbėti ir kaip tas buvo padaryta. Va čia jau dabar itin verta atkreipdėmėsi tai, ką pats čia. Visa esmė yra. Antrų etapų gelbėjant Graikiją, kas buvo padaryta? Buvo išpirktos privačių bankų skolos ir tas skolas prisijėmė Europos stabilumo mechanizmas, Tarptautinis valiutos fondas ir Europos centrinis bankas. Kitaip sakant, mes visi. Nes Europos stabilumo mechanizmo dalimi yra ir Lietuva su savo įmokomis. Ir mes, kad galėtume graikus išgelbėti, turim pasiskolinti kažkur pinigų, kad įneštume savo dalį tą stabilumo mechanizmą ir jo pagalba yra išperkamos privačių bankų skolos ir perkeliamos į, praktiškai į valstybės lygmenį. <clears throat> ir antra, kas buvo padaryta, visos trumpalaikės skolos buvo paverstos ilgalaikėmis. Na, kitaip sakant, kaip tas atrodo. Europos stabilumo mechanizmas, o tas Europos sąjunga, duoda graikams pinigų, paėmus iš mūsų visų, tie atsiskaito su privačiais bankais, o mes jau skolinam graikams, vat, tas stabilumo mechanizmas skolinam visiškai laik, kitam laikotarpiu, jau yra ilgi pinigai, ilgai ten kažkada po truputį reikės atidavinėti. Taip mes restruktūrizuojam skolas. Na nu, ir viskas būtų lyg ir irgi neblogai. Galimas ir toks eimas. Bet kad graikams duot šitų pinigų, buvo pareikalauta naujų sąlygų ir pirmiausia taupimo. Tai nuimkit tą 13-14 algą, sumažinkit pensiją, sumažinkit valstybinių tarnautojų algas, padidinkit nu, įvairiausių ten visokių priemonių ir viena iš pačių svarbiausių – parduokit valstybės turtą. Ir buvo sudarytas grafikas, Europos e, Sąjungos puslapyje buvo grafikas toks, buvo parašyta, ką graikai turi parduoti. Valstybinio kapitalo dalis uostai, geležinkelis, loterijos valstybinės, ten beje loterijos valstybinės buvo. Ten buvo daug labai valstybinio kapitalo. Ir graikai pradėjo spardytis, Vienas dalykas pradėjo kris gyvenimo lygį, žmonės nepatenkinti, antras, na, jie netenka savo turto, jau prasidėjo kalbos, kad gal ir salas kokias reiktų iš jūsų nupirkti, nes veltui pinigų jau nebeduoda. Aš sakiau, tas Europos stabilumo mechanizmas yra mūsų visų pinigais sukurtas. Bet mes vis tiek veltui neduodam, mes norim gauti kažką mainais, kažkokį užstatą. Ir be to, na, jeigu mes juos gelbstim, tai reikia matyti, kad ir jie kažką daro. Ir suprantama, kad ko mes norim? Mes norim, kad jų biudžeto deficitas išnyktų, kad jis pasidarytų proficitu, nes norint mažinti savo skolų naštą, tu turi daugiau uždirbti, negu išleidi. Nes jeigu tavo biudžetas yra ir toliau deficitinis, tai <laughs> kiek tu pinigų beduotum, tai skola tik auks. Tai natūralu, kad su graikais buvo deramas, į kągi jūs darysit, kad tas biudžetas būtų pliusinis. Dar šiek tiek primenu, Lietuvos biudžeto deficitas yra kiekvienais metais. Čia kalbant apie tuos kitus. Bet čia ne tik Lietuvos, mes paskui prieisim prie tų kitų. Ir kas, na, graikai turi sutikti. Jie sutinka su to taupimo režimu, įvairiausiais pavydalais, su valstybės turto privatizavimu, nors įvairiausiai ten dėlse vengia, nevykdo to grafiko, bet patruputį kaip kas parduodama yra, Bet suprantat, kada sumažėja algos, pensijos, sumažėja vartojimas žmonių. Kai sumažėja vartojimas, valstybė surenka automatiškai mažiau PVM. -o. Kalnasi uždaras ratas. Kuo mažiau pa žmonės pinigų, tuo mažiau mokesčių, tuo didesnis e, biudžeto deficitas. Nu, vienu žodžiu, o vėlgi tas finansinės rinkas pigiai skolintis nepavyko grįžti, biudžeto deficitas sumažėjo, bet neišnyko. Ir problema niekur nedingo. Ir praėjus va čia kiek metam dviem, šiandieną mes vėl stovim tam pačiam taške, kuriame ir buvom 2009 metais. Tik tai graikų skola išaugo per tą laiką, jie neteko dalies valstybinio turto, jų gyvenimo lygis krito, pensijos sumažėjo beveik per pusę per šitą laikotarpį. Na ir ateina vat, eilinis mokėjimas, visai nedidelis, vat, jau čia šiom dienom, kur čia nesenai buvo, ten pusantro milijardo eurų ir graikai neturi kaip jį sumokėti. Ir vėlgi sakau, nebūtų jam problemos jį pasiskolinti, bet skolintis jie nori pigiai, o be to nauja valdžia, va tas Cipras, jie iš karto sakė, kad daugiau neįs tuo keliu, kurėjo kiti buvę premjerai, keturi kurie, kaip minėjau, mokėsi jungtinėse valstijose. Tai jis bando kažkaip vykdyti savo tos pažadus. Na ir vat mes atsidūrėm toj situacijoje, kur va dabar ir, ir yra Europos Sąjunga ir Graikija. Europos Sąjunga sutinka duoti pinigų, bet tie pinigai vėlgi, jeigu ir duos, tai jie graikams netiteks, jie nueis bankams. Arba tam at Europos stabilumo mechanizmui. Šiaip jau reikia pasakyti, iš dabartinės esamos graikų skolos virš 300 milijardų. Maždaug pusė jo sudaro vat, ir didžiąją dalį tas Europos stabilumo mechanizmas ir šiek tiek Europos centrinis bankas, tarptautinis valiutos fondas. Liūto dalis yra vat, šitų trijų praktiškai valstybinių institucijų. Ir prasideda darybų, ko nori vėl iš graikų Europos Sąjunga, Tarptautinis valiutos fondas ir Europos komisija. Graikai jos vadina trojka. Nes yra trys institucijos, kurios trojka. Na, jie nori toliau, kad graikai mažintų algas, mažintų pensijas, didintų PVM, testų privatizaciją, uždėtų PVM ant maisto, O graikam tai yra labai svarbu, nes maistas tai yra turizmas, viešbučiai. Galimybė pritraukti kuo daugiau turistų. Mokesčių lengvatą saloms nuimti. Vat grįžtų į pradžią, aš minėjau, tai kad graikai turi salų, ten yra susisiekimo problemas. Na, nu, yra tam tikros mokestinės lengvatos. Yra reikalaujama, kad būtų nuimtos tos lengvatos. Ir dar vienas įdomus toks dalykas Europa reikalauja atidaryti profesijas. Tai gali būti nesuprantama, ką tai reiškia. O tai reiškia, kad Graikijai keletą profesijų, pavyzdžiui, notarai, inžinieriai, gydai turistiniai, dar ten berots tolimųjų reisų vairuotojai, gali dirbti tik tam tikro klano žmonės. Uždara tokia sekta, kur patekti yra labai sudėtinga, užsieniečių praktiškai neįmanoma ir iš kartos į kartą yra perdodama kaip, <laughs> kaip koks paveldimas tos profesijos. Tai vat Europos Sąjunga reikalauja atidaryti šitas profesijas. Nu, tai iš karto suponuoja, kad dings dalis darbo vietų. Ir dalis tų graikų, kurie dar laikosi, jų gyvenimo lygis taip pat smūks. Labai skaudžiai graikai reaguoja į reikalavimą dar sumažinti pensijas, padidinti pensinį amžių. Todėl, kad Graikijoje bedarbystė yra šiuo metu jaunimo tarpe virš 50 procentų, suaugusių žmonių ten netoli 30. Ir e, daugelis šeimų gyvena praktiškai iš pensijos, pensininkų. Vaikai gyvena ten ilgai su tėvais, ir gyvena dažnai tiesiog iš tėvų arba senelių pensijos. Dėl to tas labai skaudu jiems yra. Beje, ten pavyzdžiui yra didžiulis e, įsiskolinimas už elektros energiją, Graikijoje ten e, didelės sumas. Sakau, aš iškart sakiau pokalbio pradžioj, kad skaičių neminėsiu, nes vis tiek jūs užmiršit juos. Jie netaip svarbu, svarbu yra pačias procesų logika. Dėl to nemeniu tikslių skaičių. Taigi štai ko reikalauja iš graikų Europos sąjunga. Graikai padaro, kaip žino, tą referendumą, gauna tą savo ohi. Tie, kurie matė tą filmą mūsų suprasti Graikiją, jums turi būti gerokai aiškiau, ką reiškia Graikui šitame referendume pasakyti ne ohi. Nes tas ohi tai yra ne šiaip savo ne o tai yra ištisa istorija, tai yra graikų mentaliteto dalis. Ta sohi, tai yra pasipriešinimas kažkada italams, tai yra šventinė valstybės diena. Jie švenčia tą ohi dieną. Ir aišku, referendume, kada reikia pasakyti, ohi arba kad ten takyt, nu tai kaip graikas gali kitaip pasakyti. Čia šiek tiek tokios psichologinės manipulacijos buvo graikais ir natūralu, kad jie pasakė tą ohi. Bet žiūrint į tai, kas dabar vyksta toliau, matosi, kad tas referendumas iš esmės nieko nepakeitė. Juk referendumų negali sumažinti biudžeto deficitą. Negali. Nu, kaip būtų paprasta. Nubalsavai, negražint skolų. Ir, ne, ir gerai. <laughs> Arba nubalsuoji, kad nebūtų biudžeto deficito. Bet taip gyvenime būtų yra svajos, o realybė yra visai kita. Ir dėl to va šiomis dienomis ir netgi šiom valandom ten jie derasi, iš esmės jau Cipras sutinka su tais reikalavimais, o kur tu dėsis? Tas referendumas buvo reikalingas tik tam, kad jis turėtų didesnį gazdinimų priemonę, nes čia aš dabar šiek tiek, aišku, paspekuliuosiu, nes aš negaliu žinoti tiksliai, Bet aš neveltui sakiau, atkreipkite dėmesį, kad graikų skola iš privačių bankų skolų pasidarė valstybinė. Kitaip sakant, šiandieną Vokietija, kuri diriguoja paradui, nu aš taip galvoju, jinai net nelabai nuliūstų, jeigu graikai išeitų iš tos eurozonos. Vienas dalykas, jeigu jie būtų išėję tada, kai buvo privačių bankų rankose graikų skolos, tada galima griūtis bankų sistemos ir nukenčia nu, ir Vokietijos eiliniai gyventojai, įvairūs fondai pensijų, kurie ten e, yra išsipirkę per tos bankų skolas. O dabar privačių bankų skolos yra nedidelės jau graikams, jokios grūties nebus, Europos stabilumo mechanizmas, vat jis taip sakant, demferiuos tą smūgį finansinį. Ir Vokietija, mano supratimu, netaip labai turėtų ir bijot. Nes aš toliau, kada aš nekėsiu apie jau kitus, tai jūs suprasit ir dalis iš jūsų turbūt man pritars, kad Vokietijoje yra žmonių, kurie supranta, kad šitas daina negali būti be galo ir kad vokiečiai negali nešti ant savo pečių <laughs> visą šitą darinį be galo. Yra ribos viskam. O dabar vat, šiuo metu ten graikams ar duosi tos pinigus, ar neduosi, principinės reikšmės neturi. Čia, kaip jums pasakyti, va dabar žiūrėkit, mes galim net ir pasvarstyti. Klausimas yra toks. Išeiti graikams iš eurozonos ar likti, ar ne? Abiems atvejais yra pliusai ir yra minusai. Ir priklauso nuo to, kaip jūs matot apskritai eurozonos ir ES ateitį. Jeigu jūs galvojat, kad kažkaip bus galima iš tų skolų liūno išbristi visai Europos Sąjungai. Nu tai yra prasmė Graikiją gelbėti, tikintis, kad stos viskas į savo vėžes. Bet aš jums toliau Pavardinsiu daugelį faktų, kuriuos puikiai žino, aš manau, gudresni ES valdžios žmonės. Ir jie turėtų abejoti. Ar tikrai šita daina gali būti be galo? Tai gal jie baigti, kuo anksčiau baigsi dainuoti, tuo mažiau išeikvos energijos, suprantat? Ir jie patys nežino, ką su tais graikais dabar daryti. Ir jie ten va, dabar, šią naktį ten ginčinasi, aš šiek tiek informacijos Turiu iš tokių aplinkinių šaltinių žiaurios, šiaurios aistros. Nustebė visi, kaip, ta, kur tas solidarumas europietiškas, viskas dingo, visi kovoja už save, iškia, žiaurios kalbos. Aš manau, kad išgirstų mūsų romantiško širdis, kaip ten sprendžiami klausimai, tai jie, jiems neužtektų valerijono. Ir dėl to, žiūrėkit, iš tikrųjų nu, nėra principinio skirtumo, ar išeis tie graikai šiandien, ar neišeis. Principinis klausimas yra, kas bus toliau. Apie tai mes kalbėsim šiek tiek vėliau, dabar nu, nu, pasvarstam. Nu, tarkim, tie graikai lieka. Nu, dabar į tai ir linksta. Dabar, dabartinis darybų etapas linksta tai, kad duosim ten trejetui metų ten apie 80 milijardų, Tie milijardai vėl nueis bankams, graikams jų neteks, jie turės dar susimažinti viską, ką gali ir kokie bus rezultatai. Gyvenimo lygis kris toliau. Valstybės turto liks dar mažiau. Kada krenta vartojimas, kris mokesčių surinkimas, taip. Brangs prekės, maistas, viešbučiai, kelionės tarp salų, sumažės turizmas. O vartojimas ir šiaip jau Europoje krenta. Plus dar čia ta problema su Rusija, sankcijos, rusų turistai sudarė didelę dalį ten, toj graikiai dabar rytų nėra. Brandat. Reiškia, bus sunku tą biudžeto deficitą likviduoti. O uždavinys yra, kad biudžeto, biudžetas būtų pliusinis, kad būtų galima sustabdyti skolų augimą ir kažkokį tai jau pradėti atidavinėjimą. Toks yra tikslas. Nu ir visą tą, kada matai, ko iš jų reikalauja, tai žmonės ir susėdė ten dabar, vat, kur jie ginčinasi. Ir vieni sako, vat, graikai turi padaryti tą, tą, tą, tą, tą, visur sumažinti, nu kitiem vardinu, nu, tai kas iš to sako, nu tai vėl ratas apsisuks, vėl bus po kelių mėnesių ar po metų ar po dviejų vėl sėdėsim ir vėl ginčysimės dėl to paties. Nes juk darbo vietų tai neatsiras nuo to. Nes jos išnyko visai dėl kitų priežasčių. <laughs> Gamybos nepadaugės. Graikai savo prekių į, į Europos rinką daugiau neatveš. Neprimsta Europos rinka, tuo labiau, kad pačioje Europoje vartoja, vartojimas krenta, pačioje Europoje. Nu, aišku, galima sakyti, kad susimažinus ten algas iki, jau iki labai žemų lygmenų, tada galbūt prekės atpiktų šiek tiek. Nu, kaip tas funkcionuoja? Nu, žiūrėkit, nu, nu, tas pačios alyvogių aliejus pavyzdžiui. Tai tengi reikia žmonių. Kažkas turi tas alyvas surinkti, paskui spausti. Nu, visa serija operacijų, visur yra žmonių rankų darbo reikalaujantis procesas. Jeigu ta alga yra žmonių šito proceso metu dirbančių didelė, ar ne, atitinkamai tas galutinis produktas, tas butelis aliejaus, nu, jis yra, turi atitinkamą savikainą ir kainą. Nu, o dabar šiek tiek žemiau Graikijos, Šiaurės Afrikoje irgi auga alyvogės. Ir ten žmonės dirba visus tos pačius darbus už kelis kartus mažesnį algą. Atitinkamai jų aliejaus butelis mažiau kainuoja. Nu ir nu, nu paprasta, kaip du kart du keturi. Bet aš kaip sakiau, mūsų svajonių pasaulyje nėra tokių skaičių ir tokių mąstymų. Svajonių pasaulyje viskas skamba visai kitaip. Laisva rinka, didelė rinka, laisvas kapitalo judėjimas, <laughs> laisvas darbo judėjimas. Mesgi neskaičiuojam, kad čia dabar suprantate. O realybė dėja yra tokia. Taip kad, kaip sakiau, jeigu Graikija liks, o panašu, kad liks šitam etape, tai viskas apsisuks, grįš į pradinį tašką, graikų skola bus išaugusi ir vėl iš naujo svarstysim, ką toliau daryti. Dabar jeigu graikai išeitų, kasgi būtų, jeigu graikai išeitų? Ką beje siūlo Čia praskly, pasklydo gandas, ten e, Europos komisijos atskiri nariai turbūt, ir, nu, aš čia gandų lygiai, bet taip, ten nesuprasi iki galo, kad buvo siūlymas jam palikti penketui metų eurozoną, buvęs Vokietijos socialų demokratų partijos pirmininkas Lafontenas padarė pareiškimą Vokietijos spaudoje, kad euras jau į tai iš viso mirė, tie graikai tik tais čia padarytų protingai, kad išeitų, Ir iš viso čia tas projektas buvo blogai sumanytas, aš sakau, tai yra Lafontenas. Čia aš Lietuvos saugumui, taip sakant, kuris parašė, kad kartais mano mintis sutampa ten su Maskvos mintim. Tai visą tą, ką aš šiandien kalbu, aš jums galiu duoti lygiai tą patį, tik jau Europos iškilių politikų, ten kokio nors Širako, Miterano. <laughs> Žinokit, kartais sutampa ne tik su Maskvos, bet ir su Lafonteno, Širako, Sarkozy ir ko tik jūs norit dar. Suprantat, būna, kad žmonės logiškai mato vienodai. Nu, du kart du keturi yra vienodai. Ar Šanhajų, ar Maskvoje, ar Berlyne. Tik kartais mūsų, <laughs> mūsų žmonėms atskiriems Lietuvoje pareigūnams. Du kartų gali būti įvairiai. Bet čia šiaip visiškai iš šono. Taigi štai, tarkim, kad graikai išeina. Įsiveda drachmą. Aišku, didžiausia tikimybė, kad ta drachma bus labai menka. Vertė jos bus menka palyginus su eurų tuo pačiu arba doleriu. Kris pragyvenimo lygis žiauriai. Algos, pensijos kris žiauriai. Bet atpiks gamyba. Jie galės jeigu dar išeitų iš Europos Sąjungos, galėtų grįžti prie savo muitų nustatymų, pradėtų reguliuoti savo vidaus rinką. Kad jūs suprastumėt, kaip tas maždaug galėtų atrodyti. Vyresni dar turėtumėt atsiminti 90, 92, 3, 4 metus. Tai štai aš aukščiausioj taryboje gaudavo valgą deputatinę 25 dolerius. Jūs galite įsivaizduoti? Seimo nario alga buvo 25 doleriai mėnesiui. Ir gyvenom. Aš gyvenau draugystės viešbutį, valgydavom ten vakarienę beveik kas vakarą, dažnai ir pietus. Normaliai mokėjom, kaip priklauso, kaip visi. Ir mums užtekdavo tų 25 dolerių. Ir dabar jūs įsivaizduokit, kaip atrodė tada Lietuva žmogui atvažiavusiam šitos pačios Graikijos. Su tūkstančių dolerių alga, pavyzdžiui. Paprastas koks nors vargšas Graikijos, tai nežinau, mažiausiai apmokamas žmogelis atvyksta į Lietuvą. Palangos kurortė. Nu jis kaip Rockefelleris gali jausti, suprantate? Nes mūsų alga 10, 15, 20 dolerių, bet mes gyvename. Aišku, palyginus su visų kitų pasaulio, Europą tą mes, nu, mes buvom skurdžiai neįsivaizduojam. Betgi gyvenam. Nu tai štai graikai grįžtų į va tokią situaciją, gal ne tokiu žvėrišku mastu, ir galėtų pradėti gaminti jau tą, ko dabar gaminti negali, nes kaštai gamybos būtų tiek pigus, kad jau jie galėtų parduoti ir kovoti dėl rinkų jau kainą. Antras dalykas, kaip atpiktų mums jau dabar graikų kurortai. Tai ir tie žmonės, kurie šiandieną negali savo to leisti, pavyzdžiui, iš Lietuvos, jie jau galėtų ten važiuoti ir jiems atrodytų nu, labai pigu. Reiškia, mes nuvežtume ten kažkokį pinigėlį, graikai galėtų užpildyti viešbučius, kurie šiandieną neužpildyti, duotų mums pavalgyti skaniai ir pigiai. Suprantat? Nu kažkoks procesas pradėtų judėti. Aišku, kai tas graikas išvažiuotų su savo atlyginimu į užsienį, jis atrodytų visiškas ubagas, bet viduje ten procesai iš kažkokie judėtų į priekį. Toliau, santaupos eurais. O graikai turi nemažai tų santaupų. O jūs girdit, jie dabar dar nusiminėja iš bankų. Įsivaizduokit, kokie žmonės svajotojai. Pas juos krizė nuo 2009 metų, jie dar dabar nepasėmė indėlių iš bankų. O kur romantikai? O čia tai žmonės tiki idėją. Taigi santaupų yra nemažai, santaupos eurais niekur nedingtų greičiausiai. Galbūt net, nu, čia yra įvairių variantų, kaip tas funkcionuotų, galbūt net dvi valiutos, euras ir drachma funkcionuotų, čia sprendimai yra įvairūs. Bet kuriuo atveju Graikijoje gyvenimas nepasibaigtų ir net po kurio laiko jis pradėtų judėti iš dugno aukštyn. Ir dabar žiūrėkit, koks įdomumas. Bet jeigu graikai pasirinktų šitą mechanizmą išėjimo, tai aišku, jie nu, šiuo metu būtų labai nuskriausti. Bet jeigu suponuot, kad tas gyvenimas visos Europos kolon baigsis, tai kai į tą pačią padėtį paklius – Ispanija, Italija, Prancūzija, visi kiti, graikai jau bus judantis į priekį, aukštyn kyla, o tie leisis į dugną. Ateitų graiko, tokio, taip sakant, tam tikro džiugesio valanda. Jis žiūrėtų į savo buvusius tos kaimynus, kurį dabar čia smaugia, verčia taupyti, o jis jau būtų ant arklio, o tie jau ten kažkur dumble. tai toks, bet. Tai vad maždaug taip galėtų atrodyti, jeigu jie išeis arba liks. Bet aišku, kalbant apie politiką, apie tą patį Ciprą, nu, jis nenori rizikos, aš jį suprantu. Gyvenimo lygis kris, visos bėdos ant jo, nors jis turi tą referendumo ohį, bet vis tiek O čia dar yra tikimybė kartu su visa Europa ir toliau gyventi pasiskolinus kaip visi. Dar ir toliau tikintis, kad eilinį kartą vėl mane gelbės, o kur jūs dėsitės, nes aš išeisiu, tai žiūrėk ir kiti pradės žiūrėti, gal ir kitiem išeiti. O jeigu dar mum išėjus pasiseks apskritai šitas projektas pakimbo ore, o Lafontenas jau apskritai pradeda šnekėti, kad laikas tada eina baigti. O Lafontenas tai figūra Vokietijai, suprantate? Taip kad <laughs> čia nėra sprendimų tokio. Viskas priklauso, kaip jūs strategiškai įsivaizduojat ateitį apskritai Europos projektą. Ir va dabar pereikim prie tų kitų, kurie ir turi padaryti tą sprendimą. Skolos. Va tos, kurios graikus atvedė į šitą situaciją. Skolos negražinamos praktiškai visų Europos valstybių, ypatingai tų vakarų Europos valstybių. Mažiausiai prasiskolinusis yra būtent naujos. Mes, Estai, Estai apskritai, mažai labai prasiskolinę, jie čia tiesiog čempionai pasaulinių mastų pagal skolos mažumą. Jie ten diržus suveržia. Bulgarai, rumūnai, lenkai, O kas labiausiai prasiskolinę? Prancūzija, Anglija, Vokietija, Italija, Ispanija. Ir čia jau ne dešimtis milijonų gyventojų, o šimtai. Šimtai. O situacija, pavyzdžiui, Ispanijoje, Portugalijoje, Italijoje nieko nesiskiria nuo Graikijos. Visos tos pačios priežastys. Gamyba iškelta, į Kiniją. Pigios kinietiškos prekes neleidžia e, gaminti net vietiniai rinkai, negali konkuruoti, lieka tik tokių, nu, gamina jie ten vietoje, bet jau labai nedaug. Toliau jau per šitos pastaruosius vat, keletą metų Vokietijos eksportas į ES auga, atitinkamai tų šalių eksportas į Vokietiją mažėja. Šiuo metu Vokietija eksportuoja 75 procentus savo produkcijos į ES ir tik 25 procentus. Čia dar grįžtant prie Graikijos, kada, Graikų, kada Vokietijos bankai skolino Graikam pinigus, tai jie už tos pinigus pirkdavo dažnai vokiškas prekes. Tuo palaikydami Vokietijoje darbo vietas. Čia toks dar vienas žinotinas dalykas romantikam. Kokia realybė kartais būna, tokia nelabai gražiai. Taigi štai skolos. <clears throat> skolos yra trilijoninės. Jeigu ten dažnai mėgsta lyginti su BVP, tai jos yra arba didesnis e, e, virš 100 procentų BVP arba arti jau 100 procentų BVP. O šiaip yra manoma, kad skola didesnė už 60 procentų BVP jau yra praktiškai nebegražinama. O Europos Sąjungos daugelio šalių skola jau yra toli virš tų 60 procentų. Ir, kaip sakiau, jos yra nu, sunkiai begražinamas ir jos nuolat auga. Mes nuolat auga, met iš met. Kodėl jos auga? Todėl, kad visų beveik ES valstybių biudžetai yra deficitiniai. Paprasčiau pasakius, visos ES valstybės, gal ten kokią užmiršau mažesnį, tai aš ten neseku šiandieną ten kiekvienos ten to judėjimo, bet tendencija yra tokia, absoliuti dauguma daugiau išleidžia, negu surenka mokesčių. Ir tą skirtumą dengia skolintais pinigais. Ir tas dešimtmečiais ir vat susikaupė skolos trilijoninės. O kadangi biudžeto deficitas yra visą laiką, nu, tai natūralu, kad jos toliau auks. Kad būtų galima skolas pradėti gražinti, biudžetas turi būti pliusinis. Reiškia, reikia elgtis kaip, taip pat kaip Graikijoje. Mažinti pensijas, algas ir taip toliau, ir taip toliau. Mažinsi pensijas, algas, vartojimas dar kris, surinksi mažiau mokesčių, Tai gerai, graikiai dar galėjo paskolinti. <laughs> o kas paskolins šitiems keliems šimtams milijonų? Nu, yra dar vienas ten toks veikėjas už Atlanto, bet apie jį mes šiek tiek vėliau pašnekėsim. Toliau, dar vienas dalykas žinotinas apie tos kitus. Ir tas ir Graikija liečia, aš nepasakiau, tai yra užsienio prekyba. Tai Graikijos užsienio prekyba visą laiką irgi buvo minusinė. Jie visada daugiau pirkdavo negu parduodavo. Užsienio prekybos balansas neigiamas. Ir toks jis yra daugelį ES valstybių. Čia Vokietija tik turi tokį rimtą pliusą, kaip minėjau, jinai yra išlaikiusi dar gamybą, bet gamyba kokia pagrindė? Gamybos priemonių. Nes tos būtinės prekės vokiškos dominuoja ir Vokietijai. Bet pačias gamybos priemonės, įvairiausius tokius uh, standartus, visokius tokius e, paprastam žmogui jis net nesusiduria gyvenime. Bet, pavyzdžiui, Lietuvoje ir aš pažįstu žmogų, kuris dirba elektros trityje, važinėja po visą e, Aziją, čia, nu, kur tik jis nevažiuoja. Jis atstovauja vokiečių firmą ir ten įdėginėja kažkokius vokiškus reikalus. Ir vokiečiam eina pelniukas, jau taip tyliai, ramiai, tyliai yra. Ir tokių yra galybės sferų, kur tu net nematysi. Žmogus nesusiduria. Tai aš tai vokiečiai čia dar turi daug, daug, daug tokių vietų. Tai dėl to jų užsienio prekybos balansas yra teigiamas ir stipriai teigiamas ir va, dėl to jie ir yra dominuojantis Europos Sąjungoje. Nu, o skola, skola didelė. Skola irgi yra trilijoninė Vokietijos. Taigi štai. Toliau. Nu, kadangi tokia situacija yra su gamyba ta iškelta, tai aišku, visą tai lydi bedarbystė. Ir bedarbystė tokio graikiško lygio, kur jaunimo tarpė virš 50 procentų yra Ispanijoje, Portugalijoje, netoli Italijoje. Ir saugusių tarpė 25 procentai taip pat yra pietinėse valstijose. Valstybėse sudėtinga labai situacija. Beje, prieš keletą metų aš esu padaręs tokį monologą, kuris vadinasi Šventė baigėsi, cirkas išvažiavo, laikas namu. Ten yra detaliau, detaliau išvardintos priežastys, kurios atvedė Europą, o ir visą vakarų civilizaciją vat, į šitam tikrą tokį bėdų sukūrį. Jis yra neblogai žiūrima šita laidelė. Matot, kaip Čia šiek tiek į šalį aš dabar pats pagavau save. Taip nepastebimai susikaupi tiek tų visų laidų, kad jau gali ir nebeaiškit nieko, va tiesiog duodi nuorodą ir tas, kuris norės, ten gerokai detaliau galės susipažinti. Nes nepaseno. Taip jau atsitiko, kad yra padaryta keletą laidų, o dabar va, mes ir filmus darom su Vaida, kurie nepasens taip greitai bent jau. Taip kad aš ir daugiau duosiu šito, šį vakarą tokių nuorodų į, į buvusias laidas ar buvusius pokalbius. Taigi štai, kaip minėjau, gamyba iškelta, bet yra ir kitų priežasčių, at, kur yra tam, ta monologija, kur cirkas išvažiavo. Ir visos tos priežastys sukelia bedarbystę didelę, nu ir dar kad būtų maža bėdų, tai Europos Sąjungai dar jinai imigrantus prisima tiesiog miniom. O tie imigrantai reikalauja ir sąnaudų jų išlaikymui, o tie, kurie dirba, tai užima dar darbo vietas. Jeigu dirba, tai dažnai irgi suvenyrais prekiauja, be abejo mokesčių nemoka, tai išsiunčia pinigus ten saviškiam. Bet didelė dalis jų tai nedirba, jie tiesiog iš pašalpų gyvena. Na, čia šiek tiek į šoną, čia aš nenoriu labai plėstis, kalbant apie tos imigrantus, bet Nu, jeigu man kas bandytų įrodyti, kad šitas procesas yra stichinis, ir galvot, nu, nu nėra jokių vaistų, nu nėra, va jie plaukia ir mes negalim nieko padaryti. Tai pirmiausia, nereikėjo bombarduoti tų šalių, iš kurių dabar plaukia. Tai jūsgi subombardavot patys sugriovė ten jų gyvenimus, ir jie dabar plaukia pas jūs. Sakant, jeigu man ten neleidot gyventi, tai tada priimkit pas save. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, net ir subombardavus ir taip toliau, nu, man, manęs nieks neįtikins, kad tų visų laivų niekaip negalima su, sukontroliuoti. Nu, tai tada kompanija. Imam valteles ir plaukiam. Tai kam tada kokie tai ten vizos, muitai, tai plaukiam. Bet mūsų stabdys, aš nebejoju, mūsų stabdys. Tuoj pat atplauks patrulinis laivas, jeigu reikės, tai ir į dugną nuleis, be problemų. Suprantat, nu jeigu <laughs> negali sustabdyti tų valtelių, tai tada ką veikia apskritai? Visi tie laivai, jūriniai, pasieniečiai ir visa kita. Suprantat, tai nu, dėl to aš esu nu, beveik šimtų procentų tikras, kad šitas procesas yra dirbtinai kūriamas. Aš čia galėčiau visą naktigonę padaryti, kada čia prasidėjo, ten yra tokie Eurabijos projektai, visa kita. Nu, žodžiu, yra netgi medžiaga konkreti dokumentinė, kuri konkrečiai fiksuoja planus, proceso pradžią, tikslus. Bet čia ne šio pokalbio tema. Tiesiog pridėkim va tą imigrantų reikalą, kuris, na, tikrai nepadeda spręsti ES problemas, o tik jas gilina. O dabar ir mes, taip sakant, įsijungiam į <laughs> šitą, į šitą reikalą. Ir dabar žiūrėkit, Europos skola šiuo metu bendra yra 17 trilijonų. Euro ar dolerių jau nebe taip svarbu, nes euras jau beveik lygus doleriui. Jeigu padalinsim iš 500 milijonų gyventojų, <coughs> kiek yra Europos Sąjungoje maždaug, gaunasi kiekvienam, pradedant nuo kūdikio, įskaitant ir tos estus, kurie labai taupiai gyvena, kiekvienam tenka po 34 tūkstančius eurų skolos. Nu, primeskit, kiek vat jūs gavot. Bet estai negavo, Lietuviai gavo, bet nedaug, nes mūsų skola yra labai maža palyginus. Tai didžioji dalis tų pinigų nuėjo ispanam, vokiečiam, graikam, prancūzam, anglam. Taip kad, bet dabar ant visų padalinus išėna tiek. Bet čia yra tik valstybių skolos. O dar yra fizinių asmenų skolos, savivaldybių skolos. Įmonių skolos, bankų skolos. Skaičiai yra stulbinantis. Stulbinantis. Romantiška siela, pamačiusi tokį kalną pinigų, kokius maždaug sudaro tos skolos, neištvertų jos sielą. Taigi štai kaip visą tą gražinsim. Jeigu, kaip minėjau, biudžetas deficitinis, užsienio prekyba minusinė <laughs> ir taip toliau. Na, yra sukurtas tas Europos stabilumo mechanizmas, skirtas, vat, jeigu iškyla problema su tom jau skolom, tokie dabar kaip Graikijai, gelbėsim tą šalį. Jis yra šiuo metu 750 milijo, milijardų dydžio. Nu, gelbsim tokią Graikiją, Portugalija ten jau šiek tiek pasinaudojo, Airija pasinaudojo, nedidelė šalis. Graikija jau yra apie 130 milijardų jau išnaudota vat, iš šito mechanizmo. Tai žiūrėkit, jau kažkur netoli 200 nėra. Viso 750. O dar nepajudėjo Ispanija. O sakiau, ten tas pats. Beje, ten į rinkimus laimės greičiausiai tokia panaši partija kaip ta Syriza, ten jisai po demos. Lygiai tas pats, viskas tas pats. Ir tie patys planai, viskas tas pats. Ir situacija ekonominė Ispanijos e, mažai ko skiriasi nuo Graikijos. Portugalijos taip pat. Italija nedaug atsilieka. Prancūzija laikosi tik dėl to ir neskamba kiekvieną dieną žiniasklaidoje kaip Graikija, tik dėl to, kad vis dar gali pigiai skolintis. Yra dar tam tikras prancūzijos mitas, kaip tokios rimtos ekonomikos, vat, vokiečiai ir prancūzai, mes laikom ES ant savo pečių. Iš tikrųjų, tie, kurie žino prancūzijos ekonominę situaciją, puikiai suprantate, tai visiškas, taip sakant, mitas. Laikosi tik dėka pigių kreditų. Gali pigiai skolintis, kaip minėjau. O šiaip ten, bet čia vėl būtų kita šneka. Taip jau, taip, patikėkit. Tie, kurie žino, tai supranta, apie ką aš kalbu. Taigi štai, kai pajudės, jau nereikia Prancūzijos, pajudės Ispanija, Italija. Tas stabilumo mechanizmas ištirps kaip sniegas pavasarį. Kaip minėjau, tas mechanizmas yra iš mūsų visų pinigų. Nešim dar, o kaip kitaip? Didinsim, jis jau nesenai beje padidintas reikės didinti dar, auks įnašai visų, taip pat ir Lietuvos. Iš kur mes gausim? Gaut galim tik pasiskolinę, mums dar kol kas skolina. Ne taip pigiai kaip prancūzam, bet skolina. Irgi pasiskolinsim, įnešim, kad galėtum išgelbėti, net ir dabar gaunasi kuriozas. <laughs> Mes gelbstim savo pinigais graikus, ar ne? Bet graikų pensija dar yra, nu, porą kartų didesnė negu lietuvė jinai dvigubai maždaug didesnė. Iš kur apie tiek? Vidutinė pensija ten maždaug apie du kartus didesnė negu Lietuvoje. Šiuo metu. Algos taip pat. Plus dar ten klimatas šiltas. Ten vaisiai pigesni, taip toliau. Pats gali išsiauginti daug. Man koks paradoksas. O paskui gelbėsim ispanus. Nu, paskui mesgi, taip sakant, pasiruošę. <laughs> Taigi štai, ir gali kilt klausimas. Nu, man kiltų. Nežinau kaip kitiems. Man kiltų klausimas, tai kur žiūri valdžia? O ta Europos Sąjungos valdžia. Ir kur jinai žiūri? Vat? Kaip galėjo taip atsitikti, vat, taip mes prieėm prie tokios, prie tokios situacijos, su tom skolom, su tom bedarbystėm, su tais gamybos iškelimu, su tais migrantais, ten į daugelį kitų dalykų. Nu, pabandykim pasidėlioti. Kaipgi taip atsirado ir kur ta valdžia žiūri. Atsiranda idėja kažkokia apskritai, vat, žmonių tarpė. Atsiranda idėja, atsiranda kažkokie jos rėmėjai tos idėjos. Ir jeigu tų rėmėjų tarpė atsiranda turtingų, tai idėja paremta pinigais – visada startuoja aukštin. Nes idėja paremta pinigais visada randa profesionalius idėjos platintojus, kurie jau tą idėją neša ne, ne tik dėl pačios idėjos, bet ir už tam tikrą naudą. Kuo daugiau pinigų turi tas pradinis idėjos kuriejas, tuo didesnė galimybė, kad jis ras daugiau profesionalių idėjos nešėjų, tuo ta idėja plačiau pasklis, paskui naivės ir romantiškos širdis savaime prie tos idėjos jau links, atsiras gerbėjų ratas, brandolys profesionalas stums visą reikalą tolyn ir idėja išauks į, ką tik jūs norit, gali išaukti. Čia šiek tiek į šoną, bet Dažnai mane žmonės kritikuoja ir kritikuoja iš tokių fragmentų. Kažkur ten jie stebėt, o, jis čia truputį suklydo ir toks džiaugsmas, jis suklydo, nu klausykit, kalbant šitiek ilgai <laughs> ir iš esmės be popieriaus. <laughs> Tai aš stebiuosi, kad aš tiek mažai suklystu. Ir dėl to ačiū tiems, kurie pataisot. Bet dažniausiai net jie, na, pavyzdžiui, dėl to pentimo buvo Aš ten paminėjau tokį Pienkovskį, kuris prisidėjo prie pentimo kūrimo. O dievai, ten pats jis rado. Ir žmonės daugiau nieko negirdi. O ten mintis buvo kokia, kad su, sugriuvus Tarybų sąjungai, Amerika gavo didelę naudą, nes nemaža dalis mokslininkų su savo įdirbiu išvyko tenai. Ir tai buvo nu, didelė nauda valstijoms. Ir aš paminėjau kaip pavyzdį, aš galėjau iš vis nieko neminėti. Aš norėjau pasakyti va šitą faktą. Tai žmogus vietoj to, kad neiktų va šitą faktą, jis užkimba ant šito Pionkovskio, ką nesais kažkur Google e pažiūrėjo, nerado ir jau vienu žodžiu. Brandat. <laughs> Nu, paskui atsirado, ten yra kitas jam iš kito, šiek tiek atidžiau Google e pasėdėjęs jam davė nuorodas į tą Penkovskį, tai yra labai stambaus masto mokslininkas, matematikas, ten ir sūnus jo ten, ir jie dirbo to, prie to pentimo ten, nu, nu, viskas čia yra taip, aš jau buvau net kur, iš tikrųjų pagalvojau, gal čia kur suklydau, nors sakau, nieko nuostabaus nebūtų suklydęs. Bet kodėl aš čia dar šiek tiek vat, išalį dėl tų, prie tų idėjų? Žymiai būtų rimčiau kritika Vat jūs mane ir galėjot sukritikuoti, aš esu poroj monologų pasakęs, kad pinigai lemia viską, ir politika, ekonomika, politika yra tik tais ekonomikos kaip ir tarnas. Ir, ir gali sudarys įspūdis, kad jūs pasakytumėt, jūs neteisus, pinigai ne viską lemia, viską lemia idėjos. O čia būtų kritika. Bet aš jums iš karto atsakau, atniltos, be abejo, viską lemia idėjos. Kai žmogus pavalgęs, Jau po to lemia idėjas. O jeigu jis dar nepavalgęs, tai pas jį idėja tik viena, kaip pavalgyti. <laughs> Bet ir čia lemia viską idėja, kaip pavalgyti. <laughs> Bet be abejo, idėja yra visada pirma. Bet aš ne veltui sakiau, jeigu idėja yra paremta pinigais, o ir vad kuo didesni pinigai, tuo daugiau profesionalių idėjos nešėjų. Ir dėl to nieko nuostabaus, kad Šitą ES idėją paremta pačiais rimčiausiais pinigais, kokie gali būti Europoje, išbujojo iki to, ką mes šiandien turim. Aš šiek tiek jums priminsiu istoriją. Po antro pasaulinio karo, kadangi per šimtmetį Europoje įvyko du pasauliniai karai, rimti vyrai nutarė kažką daryti, klausykit, nu kiek mes galim čia, kas 20 metų kaltis. Ir pačios svarbiausios šalis, tai yra Prancūzija, Vokietija, Italija, Belgija, Olandija ir Liuksemburgas, įkuria anglės ir plieno bendryje. Tai pirmiausia, pradeda reguliuoti anglės iškasimą, kad vienas su kitu taip nekonkuruotų ir nekenktų savo, kad galėtų išeiti jau į trečią šalį su bendra pozicija. Anglis plienas čia siejasi. Plieno gamyba irgi reikalauja daug, daug investicijų, yra svarbi valstybei, kad nebūtų bereikalingos irgi, sakau, konkurencijos, kad kainų ne... Nu, daug čia yra priežasčių. Ir svarbiausia, valstybės pradeda bendradarbiauti ekonomikoje, svarbiuose sektoriuose. Prancūzija ir vokiečiai tai tie, kur kariavo. Tai yra pozityvų žingsnis. Ir pradžioje, vat, tai yra anglės ir plieno bendrė. 52 metai. 58 metais jie įkūrė dar dvi bendrijas. Romai pasirašoma sutartis, Euroatomas, nes atsiranda atominė energetika, irgi pradeda tos pačios šalis, reguliuoja jau atominius reikalus. Ir įkūrė Europos ekonominę bendryją, kurie apskritai pradeda reguliuoti šitų šalių jau ekonominius reikalus plačiau idėja apauga jau vis tokiu, vis toresniais lašiniais, taip galima pasakyti. 58 metai. 65 metais atsiranda va šito Europos ekonominės bendrijos, šito darinio bendra taryba, atsiranda komisija, kurie stovauja visas šitas bendrijas. Atsiranda atitinkamai biurokratai, jau kurie dirba šitoj srity. Ir štai 73 metais prie tos bendrijos pirmą kartą prisijungė nauji, nauji nariai. Tai Danija, Anglija ir Irlandija. Europos Sąjungos dar nėra taip, kaip mes dabar jie turim savo menį. Nes aš manau, kad ne vienam žmogui atrodo, kad Europos Sąjunga va, taip ir, ir egzistavo ten nuo neatminamų laikų. Čia kaip su Graikija, kad atrodo nuo Dzeuso taip iki šios dienos ir ta Graikija ir gyveno. O štai mūsų filme, jūs galite pamatyti, viskas visai kitaip su Graikija būtų. Tai ir Europos Sąjunga. 73 prisijungė nauji nariai, dar nėra Europos Sąjungos, ta prasme, kokie mes dabar žinom. 78 atsiranda bendra valiuta, bet tokia virtuali, EQ. Jos nėra natūralių pavydalų, jinai atsiskaitimuose naudojama. Ir štai pirmi rinkimai. Vat jau į šitą darinį Pirmi rinkimai tik 79 metais. Ir kiek čia metų atgal? 35 metus atgal. O tik tiek. Tik prieš 35 metus įvyko pirmi rinkimai ir dar ne į Europos Sąjungą, va tą dabartinę prasme, o į tą Europos ekonominės bendrijos jau tą darinį jau ten jų tą. Šiandieno sutartis, va ta galimybė laisvai keliauti po Europą, tik 85 metai. Ir atkreipkite dėmesį, galimybė keliauti yra reguliuojama ne ES sutartimis, kur žmonės nuolat ir nuolat maišo. Ir dažnai ES kaip privalumą pateikia tą galimybę keliauti, o iš tikrųjų galimybę laisvai keliauti numato Šengeno sutartis. Ir tu gali priklausyti šitai sutarčiai. Ir laisvai keliausi, pavyzdžiui, Norvegija, Šveicarija ir nepriklausyti Europos Sąjungai. Beje, išlieka ir Europos ekonominė erdvė tokia dar savoka, kuri reguliuoja prekybinius reikalus, o ne Europos Sąjunga. Bet vat mes ir prieėm jau prie pačios Europos Sąjungos dabartinė prasme, tai yra tik 92 metai, tai yra Maastrichto sutartis. Tik 92 metai. Tai jau ta Europos Sąjungas, sakykime, tam pavydalę, kokia yra dabar. Paskui buvo bandoma Europos konstitucija įdėkti, bet ją reikėjo patvirtinti referendumais, pora šalių nepatvirtino, tada buvo apeita per Lisabonos susitarimą, kuriam nereikia referendumų, jisai dabar reguliuoja ir atlieka konstitucijos vaidmenį Europos Sąjungoje. Bet dar čia vienas dalykas vertas paminėjimo atsitiko vat, pasirašant tą Maastrichto sutartį 92 metais. Tai yra Tarybų sąjungos subirėjimo metas. Kodėl aš tą miniu vat šitame kontekste? Todėl, kad mes neįvertinam, kokią naudą davė Europos Sąjungai ir Jungtinėm valstijom taip pat – Tarybų sąjungos subirėjimas. Na, jūs tiesiog vat, apie save apsidairykit. Ir jūs pamatysit, kiek pas jūs atsirado daiktų, kurios sukūrė arba pardavė jums Europos Sąjungos šalis. Tai reiškia, darbo vietos ten galėjo dėka to atsirasti. Mašinos, Aš nesakau, kad jos blogos, tai gal ir gerai, mes gavom galimybę čia, čia ne apie tai išneka, ar tai gerai ar blogai, bet pats faktas. Ir sakykime, tie automobiliai, second handiniai rūbai, kuriuos jie būtų išmetę, jie pardavė mums. O kiek paskui va čia firmų firmelių iš visokių šalių privažiavo į Lietuvą, į Rusiją ten, į Lenkiją, į Čekiją ir taip toliau į Vengriją, į karus eidingo, jų vietą užėmė Mercedesai. Tai juk visa tai pavirsta į pinigus galų gale tiems, kurie visą tą gamina. Tai jūs tik pabandykite įsivaizduoti, o Tarybų sąjungos kontroliuojama erdvė ir rinka sudarė palyginamus dydžius. Šimtai milijonų čia ir panašų šimtai milijonų ten. Nes vien tik Tarybų sąjungoje gyveno ten virš 200 milijonų. O kur dar e, socialistinės šalis, kur dar Afrikos šalis, kurią Maskva kontroliavo, Azijos. Nu, vienu žodžiu, Maskva kontroliavo dalį ne tik savo, bet ir pasaulio rinkų. Ir jos visos liko, taip sakant, be šeimininko ir jas užėmė kiti šeimininkai. Tai jūs įsivaizduojat, kok, į kokių dydžio pinigus tai išvirto. Europos Sąjungą. Aš tu noriu pasakyti, kad va šitas e, Tarybų Sąjungos griuvimas leido gerokai vėliau pasireikšti va šitiem kriziniam reiškiniam, kurie jau dabar pasireiškia. Jie prisidėjo prie tų reiškinių užglaistymų. Ir tas pats jungtinėse valstijose, ten tik tai šiek tiek kito pobūdžio nauda buvo per mokslininkus, kaip minėjau, per tokių strateginių, strateginių dalykų gavimą labai pigiai, pavyzdžiui, urano. Junktinės valstijos labai pigiai gavo uraną iki pat, vat, berot, šių metų sausio mėnesio. Galėjo susitari, susitarimas, pagal kurį jie gaudavo labai, nu, praktiškai veltui uraną. Kai jiems dabar patiems reikės jį pasigaminti, tai kainuos milžiniškus pinigus. <coughs> Ten tegul tokio strateginio pobūdžio naudą gavo. O Europos Sąjunga elementari, prekės, prekės, bet elementari. Rinka atsilaisvino ir jie iš karto plūstelėjo. Ne tai, kad atsilaisvino, tiesiog jų prekės buvo geresnis. Na, arba da, kartais mums atrodė, kad geresnis, bet dažnai iš tikrųjų geresnis. Čia ne apie tai šneka, sakau, bet pat tiesiog reikia suprasti kokią tai naudą davė, kokį pinigų pliūpsnį atnešė. Na ir baigiančiau tą trumpą tokią istorinę apžvalgą apie pačią to ES idėjos plitimasi. 99 metai euras. Taip viskas va čia pat. Tiesiog verta visada atsiminti, kad viskas čia pat, čia yra va. 20-30 metų, o ne, ne kažkokie baisų šimtmečiai. Na ir dabar augant Europos Sąjungai kaip dariniui, kas darėsi, kokie reiškiniai lydė vat, šitą reikalą. Auga biurokratų skaičius susijęs jau su konkrečiai šita, šituo dariniu. Biurokratai gauna algas. Tai jau yra tie profesionalūs idėjos nešėjai. Atsiranda galybė ES finansuojamų darbo vietų visokios lygių galimybių komisijos, ten vyru ir mo, ko tik čia nėra. Pavyzdžiui, Lietuva yra pilna tokių darinių, kurios finansuoja Europos Sąjunga. Ten žmonės dirba labai lengvus darbus, labai tokius ne, nedulkingus. Sėdi gražiuose ofisuose, taip iš, iš karto nesuprasi, kuo jie čia užsiminėja, bet algos geros. Atsiranda Europos Sąjungos pinigai bendri, Mes visi sunešam ten. Iš kur jie atsiranda, irgi dažnai mūsų romantiškos sielos nekelia tau tokio klausimo. Europą tiesiog dalina, va, tai yra geri žmonės. Jūs tai čia kelia tokius klausimus, jūs blogas žmogus, o geri žmonės tiesiog dalina. Bet realybė yra tokia, kad tas ES biudžetas atsiranda iš mūsų visų suneštų pinigų. Lietuva, jeigu šnekėti litais, įneždavo virš milijardo gyvų pinigų kasmet. Didžiausią įnašą daro vokiečiai be abejo. Jie yra pagrindiniai to biudžeto formuotojai. Bet tą biudžetą paskui reikia skirstyti. Įsivaizduot, kiek čia darbo vietų, kiek galimybių. Taip? Nu, jeigu idėja va tokia graži, tai gyvenimas turigi gerėti tos idėjos pasiekmė, ar ne? Nu, jis iš tikrųjų ir gerėja. Kartais gerėja tokiais keistais būdais, vad sakykime, kad ir tų skolų augimo būdu, nu, bet atsiranda iškart gyvenimo gerėjimo poetai, kurie visą tą gražiai pateiks, va, tos, tos idėjos tokie nešėjau profesionalai. Ir aš minėjau, kiek jų atsiranda, žiūrėkit, biurokratai ten, Europos išlaikomų visokių biurų biurelių darbuotojai, biudžeto skirstytojai, Europarlamento nariai, Tie visi turi padėjėjus ir jie visi yra suinteresuoti, kad tas nu, ir toliau tai būtų ir kad jų algos kiltų. Jiegi suinteresuoti. Na ir tiek Lietuvoje, tiek ir visur ES ir visam pasaulyje yra labai daug romantiško intelekto žmonių. Jie tiesiog, nu, jų intelektas toks, jis romantiškas. Ir jie balsuoja visada, jie tiki, jie yra linkę tikėti gražiom idėjom. Jie balsuoja už žmonės, kurie tas idėjas pateikia. Na ir tada, o, o kokios tos idėjos, pavyzdžiui, žmogaus teisės. Iškeliami pirmą vietą žmogaus teises, ar ne? Nu kaip gražu. Ir kažkaip nepastebimai, va tai per laiką tų profesionalių idėjos poetų pagalba, ta žmogaus teisės arba demokratijos savoka pavirto į savo priešingybę. Nes demokratija, paprastas žmogus Lietuvoje dar čia kurį laiką atgal suvoktų kaip daugumos valdžią. Bet jūs klystat? Demokratija tai yra būtent tada, kada mažumos yra teisės gerbiamos pirmiausia. Ir jūs tą matot, na, pilna pavyzdžių. Čia dabar nesigilinsiu, aš tiesiog sakau mechanizmą, kaip vat, tos atsiranda tam tikros idėjos, jos apauga žmonėmis, kada už idėjų stovi pinigai, jau apmokama, apmokami tie nešėjai idėjai. Ir nepastebimai, nepastebimai ima dominuoti visiškai nesvarbu kas, bet kokios pačios utopiškiausios idėjos va tokiu būdu paremtos. Jos gali gyventi ir, ir dešimtmečius įtakoti žmonių gyvenimą. Nu, Tarybų sąjunga buvo, va, dar vienas jums pavyzdys. Irgi, iš pradžių gana gražios idėjos ir iš tikrųjų gražios idėjos. Bet dėka žmogaus prigimties jos per porą kartų išvirto į visišką savo priešingybę. <laughs> Atsirado profesionalai jau komunistinių idėjų nešėjai. Jie senai jau į tas idėjas buvo nusispjovę, o tiesiog žiūrėjo į savo kišenę labai taip švelniai. Ir žiūrėjo, kągi čia man dabar padaryti, kad ta kišenė būtų pilnesnė. A, reikia apie Marksą parašyti, ar ten Leniną moksliniam darbė, jokių problemų. Jokių problemų. Paskui mes dar grįšim šiek tiek vat, prie šitų konkrečiai žmonių. Na, aš jau kaip sakiau, vat, vėlgi tos idėjos tolerancija, multikulturalizmas susijęs su migrantais. Irgi buvo manoma, kad nu, suvažiuosim visi draugiškai gyvensim ir taip toliau. Nu, čia yra, va, čia yra romantiško intelekto žmonių svajos, kurios nieko bendro neturi su realybė Jie visada nori to, ko niekur būti negali ir niekada nebuvo. Pranat? Bet jie vat, nori to, ko būti negali, tu daryk jiem, ką nori. Na ir, toks, <laughs> žiūrėkit, vat, aš jau tiesiog pacituosiu. Vat yra tas vadinamas pagrindinis ES postulatas. Laisvas kapitalo, žmonių, prekių ir paslaugų judėjimas. Nu, gražiai skamba laisvas kapitalo, žmonių, prekių ir paslaugų judėjimas. Bet kur, toks įdomus paradoksas, kad pasiekt va šitą laisvą kapitalo ir žmonių judėjimą, susitarimams yra skirta, man nu, tokia, va, nu, toks kalnas Tomos knygų. Žinot, kaip yra? Laisvas judėjimas, dėl kurio yra susitarėme, va, <laughs> tokie tomais knygų, žinai. Vis koks, jūs, jūs jaučiat, koks yra parinės, jis laisvas, tai laisvas. O jeigu jis yra apipintas tiesiog tomų tomais, <laughs> tai koks jis laisvas. Na bet tarkim, ar ne? Bet žiūrėkit, ką tai reiškia. Nuskamba gražiai laisvas kapitalo judėjimas. Nu tai tas kapitalas laisvai ir išjudėjo į Kiniją. Nu, jeigu jau laisvai, tai jisai spėjo, ką man mokėti prancūzui 2000 eurų algos, jeigu aš laisvai galiu išjudėti į Indoneziją. Tai va ten nu, sasviniai į Lietuvą ir atvežami iš Indonezijos. Pagamintų Indonezijai. Nu, vat laisvas kapitalas laisvai ir juda į Indoneziją. Ir liko prancūzas arba Kauneva tam jaunonio popieriaus fabrike, visi be darbo liko. Nes kapitalas taigi laisvai juda. Nu, tai jis ir pajudėjo. Laisvas prekių judėjimas. Nuskamba irgi gražiai. Ir romantiška siela jau taip fantazuoja, svajoja, kaip tos prekės pas ją laisvai atjudės, tokios visokios jai ten reikalingos, mielos ir malonios. Bet pirmiausia atjudėjo pigios prekės iš Kinijos. nu ir kaip jau ne vieną kartą šį vakarą minėjau, jos užmušė darbo vietas visoje Europoje. Visoje Europoje. Toliau skamba dar toks dalykas kaip postindustrinė visuomenė. Nes Europos Sąjunga, va, tai po truputį, po truputį, tos gamybos tokios nešvarios mažėjo, o sako ir gerai, mesgi tai žmonės yra skirti esam didesniam uždaviniam. Bet mes kur nors pakovot už lygias teises vyrų ir moterų už homoseksualistų ten kažkokias privi... O čia tai mes verti, o ten gamin kažkokius laivus, klausykit, tegu gamina ten korejiečiai. Pavyzdžiui, Anglija liko be, čia, tarp kitko, va, šitas kaip tas, kaip jo čia vienas iš premjerų anglų buvo. Vat užkryta dabar pavardė. Nu, nesvarbu, iš čia prieš dešimtį metų premjerų buvo. Tai aš esu skaitęs jos straipsnį, kuris atrašė apie tą postindustrinę visuomenę, kad Anglija yra skirta didesniem uždaviniam negu gaminti kažkokius laivus ar automobilius. Ir terštis rankas. Mes turime užsiminėti finansais, paslaugomis finansinėmis, ten, dar vertybių visokių stumimų kūrimų, panašiai. Nu, kuo visą tai baigėsi, Nu, jeigu tie, tie, kas dar nesupranta, tai aš manau, kad jie nesupras. Jau čia jų ta romantiška prigimtis, jau saugo nuo supratimo, jau čia nieko nepadarysi. Gali kilti klausimas, o tai kaip? Kaip tada funkcionuoja visa ta sistema? Na tai vat ir gelbsti. Gelbsti pašalpos. Darbo vietos išnyksta. Na, išmokė bedarbio pašalpas. Sukuria biudžetinės darbo vietas, kitaip sakant, valstybė sukuria e, darbo vietas, visokių prikurta tarnybų, reikia ar nelabai reikia. Nu, bet kažkur to žmonės tai padėti reikia, kurie lieka be darbo, kai, kai laisvas kapitalas laisvai išjuda į Kiniją ir išsiveža darbo vietas. Nu, kad gauti pinigų tom pašalpom ir tom biudžetiniam darbo vietom, ką mes darom? Mes skolinamės. Skolinamės. Ir taip skola augo, augo, augo ir išaugo va tik iki tų trilijonų šiai dienai visoje Europos Sąjungoje. Nu, kaip minėjau, nuo ko prasidėjo, kad daugiau karų nebūtų Europos Sąjungoje. Nu ir nėra. Rezultatas pasiektas. Atrodys šiam etapui. Gali laisvai keliauti. Nu ir keliauji, yra šengeno tas susitarimas, viskas tvarkoja. nauji nariai ES, tokie kaip pabaltiečiai arba lenkai. Nu, čia pas mus viskas subirėjo, darbo vietos išnyko, nu, bet gali nuvažiuoti į Norvegiją, į žuvų fabriką, arba į Angliją ar dar kur nors ten. Dar kur nors jau nebelabai, bet Anglija, Norvegija dar gali nuvažiuoti. Visur kitur jau ten vis mažiau. Pavyzdžiui, Ispanija jau mažai girdėt, kad kas bevažiuotų, nes tai Ispanija tokia bedarbystė, kad ten jau. Ir, ir lik ir gerai. Anglai darbo netekę iš, arba apskritai išmokė gyventi iš pašalpų, juodų darbų stengiasi nedirbti. Mes juos nudirbam už juos. Sistema funkcionuoja, viskas tvarkoja. Visi patenkinti. O to labiau, kad, kaip minėjau, yra profesionalių idėjos poetų ir šito, kurie gauna pinigus už tai, dirbdami įvairiausiose institucijose susijusiose su šito projektu. Ir jie visada paaiškis, kad taip ir turi būti, ir kad tai yra gerai, ir kad tai yra vis geriau ir geriau. O romantiška siela ir romantiškas intelektas nori tikėti šito, jis visada nori žiūrėti pasaulį pozityviai. Yra ištisas judėjimas dabar vakarų civilizacijos, žiūrėk pozityviai. Ir gal ir taip reikia. Dabar žiūrėkit, kas toliau darosi, vat, išeinant iš šitos bazės. Vat. Visagi šitą kontroliuoja valdžia. Valdžia yra renkama, tiesa ne visa Europos Sąjungos, bet dar šalyse yra renkama. Na ir kaip dabar tas mechanizmas veikia? Išeinu aš į rinkimus ir sakau rinkėjams, bus dar geriau, jeigu už mane balsuosit. Vat pensija jūsų, vis tiek, mažoka, man atrodo, reiktų ją dar padidinti. Nu, kitas ten mano konkurentas sakys, o iš kur tu pinigų gausi? Nu, tai mes jį visi iš, iškeiksim ir viskas. Ką tu čia maišai geram gyvenimui? Žmogus va, žada padidinti pensijas, o tu čia eik iš čia. Mes balsuojam už tą, kuris mums padidins. Ir kas įdomiausia, jeigu jūs jį išrinkot jis ir ištesi pažadą, jis padidina. <laughs> nu, pasiskolino pinigų iš pasaulio rinkų vatų ir padidino. Kokios problemas? Vat viena mūsų tokia buvo ministrė, dabar labai jie mėgsta pensininkai. Dabar sėdė Europos parlamente. Kaip jie visi gerai prisimena. O čia, tai sako, buvo žmogus. Ją reiktų prezidentę rinkti. Nes jinai tai mums pensijas padidino. Nu, jinai padidino ir išėjo savo iš vyriausybės. Paskui atėjus kita vyriausybė turėjo skolintis pinigų, kad tą jos žygdarbį kažkaip <laughs> tęsti. Bet nu ir toliau. Ir toliau labai gražiai šneka, ir toliau žmonės ją mėgsta. Nes, kaip sakiau, romantika, romantika sutinka romantiką ir jie viens kitą supranta. <laughs> O tie, kurie klausia čia kažko, klausinėja, tai varykim jūs, laukia, viskas bus gerai. Maždaug taip atrodo pasaulyje. Ir susiformavo vat, toks savotiškas pasiūlos ir paklausos mechanizmas tarp rinkėjų ir renkamųjų. Vieni nori ir toliau va taip gyventi, kaip gyveno, nelabai galvodami, ar tai yra įmanoma, ar tai turi na, kažkokią tolimesnę perspektyvą visi tie procesai. O kiti sutinka, kad jiems taip, pada, mes tai padarysim. Balsuokit, mes išlaikysim, dar geriau padarysim. Nu ir natūralu, kad valdžia per daugelį metų per daugelį dešimtmečių pati ta sistema atsirinko žmonės, nu, kurie vat, atlėpė, atlėpė vieni kitiems. Romantiški šitie intelektai nekelia tam tikrų klausimų, o čia kitoj pusėje ateina gana ciniški žmonės, aš manau, daugumo atveju puikiai suprantantis, bet jie sako tai, kad jie nori girdėti. O galų gale gal net ne visi ir supranta, o ir patys tuo tiki. Ir susiformavo va tokia valdžios sluoksnis, jau ES mastu, kuris ir nežiūri į pasaulį realiai. Ir va, jeigu jūs skaitytumėt vakarų spaudą, yra galybė straipsnių, kur žmonės klausia, tai kada jūs pradėsit žiūrėti į, į, į problemas, vat, kurios yra Graikijos kontekste, ar ne? O Graikija čia tik tas lašas, kur atsispindi visas tas vandenis. Kada jūs pradėsit spręsti problemas? O nežiūrėt, kaip dar pratemti tai, kas <laughs> jau sunkiai tempėsi. Yra labai daug tokių, čia, čia, čia jokių būdų ne aš vienas keliu tos klausimus, bet sistema funkcionuoja pati savaime. Vat kaip yra. Jis jau atrenka tos žmonės, o galų galiai išeiti į rinkėjus ir pasakyti tai, ką jie nori girdėti, tam, kad tave išrinktų, reikia tam tikros ir sąžinės neturėti. Ir dėl to va, ta demokratinė sistema, vadinama rinkimų, jinai neišvengiamai į paviršių iškelia, nu žinot, drįščiau pasakyti, pačius blogiausius žmonės. <laughs> Nes tik jie arba nesupranta iš viso, kas vyksta, patys nesupranta ir, ir tiki tuo, ką šneka, arba samoningai meluoja tiem rinkėjam, žinodami, kad jeigu pradėsi kalbėti iš esmės, tai jie už tave nebalsuos. Na, o e, demokratiniai rinkimai šimtą kartą susakęs. Kad demokratija funkcionuotų, tai turi būti ne tik iš ko rinktis, bet ir rinkėjas turi suprasti, ką jis renkasi. O jau tų suprantančių, tai reikia su žvakė ieškoti. Ir dabar žiūrėkit. Vat formuluoja tokią, tokią baigtį vat, viso šito, ką aš iki šiol kalbėjau. Per keletą dešimtmečių sėtos svajonių gilės užaugino didelius iliuzijų ažulus. Bet realybės paršelis, va toks realybės paršelis, jis taip pat augo, augo ir užaugo į tokią realybės keulę, Prantat? Kad pradėjo knystis po tais iliuzijų ažuolais ir rėsti tas svajonių gilės. <laughs> Vat yra tokia situacija šiandien. Nesuprantat, pasirodo, kad skolon gyventi iki begalybės negalima, šita daina turi pabaigą. Bendras pinigas be bendros valdžios, be bendro biudžeto, jis visada vienus kreudžia, o kaip graikus, suprantat, vokiečius iškelia, graikus nuskandina. Tai čia kalba visi apie tai, ir tas Lafontenas, ir kas tik jūs norit. Kad ne, negalima padaryti, negalima su, su, sukerkti krūvą švedų, rumūnų ir vokiečių. Pas jūs yra skirtingi supratimai, skirtinga istorija, skirtingas mentali galimybė, nu vienu žodžiu. Ir bandymas padaryti va tą utopiją, <laughs> tą iliuzijų ažalą užauginti. Nu, ta realybės keulė į išknys tos šaknys ir jis nugrius. Kitaip sakant, wishful thinking. Tai yra amžinas ne tik lietuvio apskritai šio pasaulio žmogaus noras. Jis visada nori pasaulį matyti tokį, koks jis jam būtų gražus, o realybės keulės jis nemato ir nenori jūs matyti. Na ir šitoj vietoje kyla klausimas, o ką daryti brangi redakcija? Nes norint atsakyti į klausimą graikams, ar išeiti, ar pasilikti, reikia atsakyti visai kitus klausimus. Pirmiausia. Ir tada atsakymas graikam išeiti ar likti bus iškart aiškus. O kai tu neturi atsakymo, va, tai žymiai didesnio masto klausimas. Dėl to jie ten ir negali atsakyti ir barasi. Ir patys graikai nežino, ką jam daryti. Nėra atsakymo, nes čia yra dalinis sprendimas. Reikia atsakymą į strateginį klausimą gauti. Tada čia bus iš karto aišku, ką daryti. Bet vietoj to, kad mes pereitume, taip sakant, prie realių problemų sprendimo, redakcija ką atsako? Atsako dėdžio iš už Atlanto lūpomis. Nu, sako, sukūrėm dar didesnį darinį. Sukūrėm transatlantinę sąjungą laisvos prekybos. Kai jūs čia apsiribojate Europą? Bus dar didesnė rinka. Nu, jūs turėsit galimybę va, pasinaudoti ir ne tik jungtinių valstybių, o jungtinės valstijos turi naftą vadinamą šiaurės ten šalių rinką. Tai yra Amerika, Meksika ir Kanada. Įsivaizduokit, jūs galėsit parduoti savo prekes meksikiečiam, Mm, koks nors vokietis galvoja, ten, o, čia aš toj pagaminsiu, ten bulvį išauginsiu Meksikai. Ir jis vėl užmiršta, kad jo alga tai yra 2000 eurų, meksikiečių ten kapeikos. Ir kiek kainuos jo bulvis ten kur nors Meksikoje. Bet skamba gražiai, dar didesnė rinka, suprantate? Dar didesnė rinka. Dar didesnė erdvė laisvam kapitalų žmonių prekių ir paslaugų judėjimui. Ar ne? Nu ir vėl, e, prandat, vėl to romantiško intelekto savininkai tuoj pat puola remti va šitą naują idėją, to labiau, kad čia tai stovi už šitos idėjos, tai jau tokie pinigai. Didesnių pasaulyje nėra. Tai įsivaizduokit, kiek profesionalų galima pasamdyti šitą idėją puoselėti. <laughs> Bet ES atsirado su abejojusiu. Ypatingai verslininkų tarpe šita idėja taip labai entuziastingai nebuvo suteikta, nes jie kartais pradeda klausti, sako, kartais neatsitiks taip, kaip va toj naujoje erdvėje, ar neatsitiks visai Europos Sąjungai, kaip Bulgarijai atsitiko Europos Sąjungoje erdvėje. Kitaip sakant, ar mes netapsim va toj transatlantiniai sąjungai visą Europos Sąjungą tuo, kuo Bulgarija arba Rumunija tapo <laughs> Europos Sąjungos erdvėje. Nes jiems irgi buvo žadėta tas visas laisvos ten kapitalo ir visi kiti judėjimai, o rezultate dabar jie ten vos galą su galu sudarė. Nes kodėl šitas klausimas iškyla Europos Sąjungos žmonėms? Tiems, kurie turi realesnį intelektą. Na žiūrėkit, pavardinkim keletą dalykų. Jungtinės valstijos. Genetiškai modifikuota žemės ūkio produkcija neturi jokių stabdžių. Jis yra gerokai pigesnė. Ne? Jeigu jis ateis čia, tai jau nekalbant apie sveikatos problemas, kainui su ją net vokietis negalės konkuruoti. Tuo labiau, kad jungtinėse valstijose žemės ūkio produkcija yra dotuojama milžiniškai skaičiais. Milžiniškai. Tai ir būtų panašiai taip, kaip dabar. Lietuvos, Lietuvos ūkininkas gauna dotacijų žemė, už žemės ten e, dirbimą 3-4 kartus mažiau negu koks nors prancūzas, ar ne? Tai būtų atitinkama proporcija jau tik su amerikonais. <laughs> Europos šitų žemdirbių. Jungtinėse valstijose pigesnis kūras ir energija. Ten yra mažesni akcizai. Ir dėl to ten benzinas labai pigus. Atitinkamai tai daro pigesnės prekes, pigesnės. Junktinės valstijos turi naftos ir dujų, jos beveik apsirūpina pačios, joms, jos galėtų ir iš viso nepirkti. Ten ja, ir savi ten interesai, kodėl jie nenaudoja tam tikrų išteklių. Vienžo, jie turi naftos ir dujų. Europos Sąjunga neturi beveik visai. Jis yra priklausoma nuo, pirmiausia, nuo rusiškų dujų. Nors rusai sudaro ten 25 procentus jie. Nu, vienas žodžiu, jie vėlgi nelygios sąlygos. Junktinėse valstijose iš principo stambesnis kapitalas. Ir tas laisvas kapitalų judėjimas, šiuo atveju, susidurs stambus kapitalas laisvai judantis su gerokai silpnesniu kapitalu. Pavyzdžiui, man yra tekę girdėti Lenkijos televizijoje savo metu debatus ten apie prekybos centrus. Buvo toks leperas amžinatilsi, Samo Bronos partijos pirmininkas, jis visada kovodavo, kad prekybinės sistemos Lenkijos užsienio kapitalo įmonės, Prancūzija, Šanas pavyzdžiui, išveža pelną, kad neleidžia Lenkų kurtis. Bet to pačio Šano atstovai sakydavo, kad jeigu atvyktų Valmarto sistema, tai jie be kovos pasitraukė iš Lenkijos. Jis žymiai stambesnio masto yra darinys. At Lietuvoje kažkas su Lidlu panašiai gali būti. Už Lidlo stovi prekybinės sistemas tūkstančiai parduotuvių ir savigamintojai. Savigamintojai. Ir jie, man yra, aš čia kalbu jau, man yra tekę šnekėti su jų atstovais. Tai jie ne tik, kad nebijo konkurencijos su mūsų prekybos tinklais, jie ateina tam, kad dalį jų išstumtų iš rinkų. Ir jie visiškai to, prie, sako, mes esame pasiruošę statyti tiesiog priešais, bet kokią va ten. Nes pas mus prekės bus pigesnis negu. Nes visai kito masto kapitalas. Lidlo yra negu, pavyzdžiui, lietuviškų, ten kokios nors lietuviškos sistemos, Norfos, pavyzdžiui. Ar netgi ir ta pati Rimi. Tai yra Norvegų palyginti nedidelė, beje, <laughs> Norvegai atvažiavę į Lietuvą ir pamatė tas milžiniškas rimi parduotuvės tiesiog nustėra. Nes Norvegijai tokio dydžio rimi parduotuvė nėra. Tai labai kukliusios. Čia jau mūsų durnumo yra rezultatas. Taigi, kaip minėjau, Junktinėse valstijose žymiai stambesnis kapitalas. Junktinės valstijos kontroliuoja finansų rinką apskritai pasaulio kontroliuoja pagrindinės pasaulio finansinės sistemos institucijas, pagrindiniai bankai jų. Toliau, jungtinėse valstijose žemesni socialiniai standartai, socialinės paramos standartai. Žemesni prekių e, saugumo garantai ir kriterijai. Ir visa tai susiveda į mažesnius prekių kaštus. Tai va šitoj laisvoj prekybos erdvėj naujoj, su jais bus labai sunku kovoti. Labai sunku kovoti. Ir Europos Sąjungoje nemaža dalis žmonių šitai supranta, ypatingai verslininkų ir e, gana sunkiai tas projektas eina. Dalis politikų labai noriai pasirašytų tą sutartį. Čia aš kalbu apie e, Europos, tų, Vokietijos, ten Prancūzijos, rimtų tokių valstybių. Čia vat, mūsų tie žmonės, tai mūsų politika, jie pasirašytų dar avansų, bet ką, net neskaitė, kaip ir už Europos konstituciją balsavom, nes kai nu, mes viską pasirašom, nes mes tikim iš principo žmonėmis. Nu ir pabaigai šiaip jau apie, apie tą naują utopiją, Atlantinės tą sąjungą. Iškelkite savo klausimą, ar jungtinės valstijos kurdamos šitą darinį nori padėti Bulgarijai? Jūs manot, kad jie nori padėti Bulgarijai? Arba vokiečiam gal jie nori padėti? Na, jeigu jūs taip manot, manykit. O dabar mes pabandom pažiūrėti realiai ir pasvarstyti, o kamgi jungtinėms valstijoms šito reikia, to darinio. O todėl, kad šitas darinys tai yra naujos rinkos, jau jungtinių valstijų kapitalui, naujos rinkos, naujos darbo vietos – O jungtinių valstybių biudžeto deficitas yra milžiniškas. Milžiniškas. Ir jisai sviruoja vat, per pastarosius keletą metų nuo virš trilijono dolerių iki pusės trilijono, jisai sviruoja. Nu, nu žodžiu, apie trilijoną sukasi. Jie kasmet išleidžia trilijonų daugiau negu surenka mokesčių. <laughs> Tai čia graikams slėptis ir, ir visiems europiečiams. Užsienio prekyba Junktinių valstybių didžiulis minusas. Jie žymiai daugiau perka negu parduoda. Žymiai daugiau. Skola Junktinių valstybių 18 trilijonų dolerių per Obamos va šitą laikotarpį valdymo beveik padvigubėjo, reiškia, augimo tempai yra žvėriški. Žvėriški skolos augimo tempai, bet čia tik valstybės skola. O dar yra gyventojų skolos, įmonių skolos, valstijų skolos, ten ipoteka, vartojimo kreditai, studentų pas, nu ten, nu, na, žodžiu, kas norit, yra apie dar skolas mūsų prikalbėta, na, žodžiu, skolose jie yra paskendę kaip vandeninė. Tai jiems naujos darbo vietos, naujos pajamos, naujos rinkos nu, labai padėtų. Labai padėtų. Tuo labiau, kad plėstis nebėra kur. Randat, jau visur jie yra, kur galėjim, galima buvo nueiti. O Tarybų sąjungos rinkai sugriūs, jie užėmė likusias paskutinės e, rinkas ir daugiau nėra kur eiti. Viskas, pasaulis apskritas, baigėsi plėtimosi galimybė, nėra daugiau kur plėstis. Na ir dar vienas yra pliusas va, šitos tarp transatlantinės sutarties. Vis tik vyksta kova dėl ES sielos šiandieną. Į tą ES sielą pretenduoja Kinija ir Rusija. Nu ir jungtinės valstijos taip pat. Tai aišku, sudarius tokią sutartį, ta kova būtų laimėta jungtinių valstijų. Ir visa tai Ir ta kova, vat, ir dėl ES sielos, tai yra kova dėl ko? Tai yra kova dėl dolerio dominuojančio vaidmens pasaulyje. Viskas yra dėl dolerio dominuojančio vaidmens. Nes JAV, jungtinės valstijos yra dominuojančių pasaulio žaidėjų, o jinai tokia dabar yra. Tai yra ne tai, kad dominuojantis, tai yra nu, praktiškai monopolistas pasaulyje arba toks pagrindinio akcijų paketo savininkas. Bet jis yra dominuojančio pasaulio žaidėjų tol, jinai, Amerika, tol, kol dominuoja doleris. Ir ne todėl, kad jinai gali tą dolerį spausdinti. Va čia dažnai žmonės daro klaidą. Čia esmė yra ne tai, kad jinai gali spausdinti dolerį, o tai, kad jinai gali priversti imti tą dolerį pasaulį. Čia yra esmė. Išspausdinti tai ir mes galėjom lytų. Pabandyk tu priversti imti tą lytą už tikrą pinigą. <laughs> Vat kur problema. A jungtinės valstijos turi tam galimybę ir kokios tos galimybės. Na, karinės bazės po visą pasaulį ten jų ir šimtai, ten kiti sako virš tūkstančio. Nu, tam reikalas, jų yra galybė. Jų karinis biudžetas e, tai yra ja, kažkur apie 40 procentų viso pasaulio kitų šalių karinio biudžeto. Jis tiek išleidžia pinigų, kaip beveik visas lygos pasaulis. Įsivaizduoju? O kam jinai tą daro? Kam leisti atrodyti, kam laikytas bazės po visą pasaulį? Nu, tam, kad doleris būtų įmamas žiniasklaida. Tiek naujienų agentūros, tiek pagrindinės žiniasklaidos priemonės vienaip ar kitaip yra įtakojamos jungtinių valstybių. Nevyriausybinės organizacijos, kurių yra, nežinau, ar yra pasaulyje šalių, kur jų nėra, gal Šiaurės Korejai. Yra nusėtas pasaulis nevyriausybinėm organizacijom, o jose dirba žmonės, kurie gauna pinigus, už profesionalių dainų kūrimą jau Amerikos naudai. Va taip kaip ES finansuoja galybę savo įstaigų, kur dirba šitų idėjų nešėjai ir gauna pinigus. Tai jungtinės valstijos turi nu, tiesiog šimtais tūkstančių tų nevyriausybinių organizacijų, žinau, ar yra, sakau, šalis, kurių nėra. Ir jų pagalba Taigi ne šiaip savo tie pinigai yra duodami. Aišku, romantiškos sielos, toj pat man duos pavyzdžių, kiek yra ten, kaip jie ten ir, ir, ir, ir šelpia vaikus nelaimingus, ir ką tik jie nedaro, ir visa kita. Taip, ir visa tai realiai yra. Nu, bet jūs turbūt, nu, tie realesni žmonės, turbūt suprantat, kad niekas, ir ypatingai dabar, va, tokiam kriziniam sąlygom, juk niekas pinigų šiaip savo nedalina. Ir tikrai tikslas yra ne, ne paremti ant kažkokį tai folkloro ansamblį Kambodžiai. Nu, nebūna taip gyvenime. Tai būna tik tai romantiškų tokių vat, intelekto nešėjų pasaulyje. Toliau, internetas, per kurį mes dabar va čia šnekam. Nu, jis yra pilnai kontroliuojamas jungtinių valstybių. O tai yra <laughs> informacinė karo priemonė pirmiausia šiais laikais. Ir Junktinės valstijos buvo pirma valstybė, kur atsirado profesionalus internetiniai kariai, troliai. Pentagonas ten jūs turi, jie neslėpia šito čia, jokia nesamokslo teorija. Yra nuolat skelbimai, priimti darbą, kokias kalbas tu turi mokėti, kad galėtum dirbti vat, internetinėje erdvėje, Pentagono, ten užsakymus vykdyti ir taip toliau. Kinas, muzika, dominuojantis dalykas visame pasaulyje. Jeigu kas nors kažką klauso, tai yra kalba ir gal ne į tą pusę, jungtinės valstijos turi būdų pasiklausyti. Girdi dabar ir Merkel klausė, ir, na, žodžiu, ką tiek neklausė, jie visus klauso. Jeigu reikia ir mus klauso, nu, mes jiems tai neįdomus turbūt, per smulkus, bet jeigu kartais pasirodytum įdomus, be vargo, čia Jeigu nereikėtų, ir išjungtume tą internetą. Bankai, kaip minėjau, tarptautinės finansinės organizacijos. Valdžios rinkimai beveik visame pasaulyje vienai par kitaip yra kontroliuojami, įtakojami ir panašiai. Nu, čia, čia, čia aš kalbu banalybės. Banalybės. Bet keiščiausia, kad atsiras žmonių, kurie <laughs> jums prieštarauja. <laughs> nu, čia, yra, čia yra banalybės, čia yra... Nu, Nu taip, kaip saulė kyla ryte, vakare leidžiasi. Nu čia va tokio, tokio tipo faktus aš sakau. Perversmų organizavimas, pabombinimas, jeigu reikia kur nors ten kokioj Libijoje, Sirijoje, ten Somalijoje, Angoloje, Jugoslavijoje, ten, ten Vietname, Afganistane, vardinsim iki vakaro. Tai su, visą tai, ką aš išvardinau, va ir yra ta bazė, kurioje doleris yra įmamas. Ir dėl to jie gali spausdinti, nes jis bus įmamas. O jeigu kartais atsiras tokių, kurie nenorėtų imti, vat visą tą banalybės, kurias išvardinau, bus vienai par kitai panaudota. Ir visa šita sistema atrodo nepajudinama. Ir iš tikrųjų gal taip ir galėtų būti, Nes jungtinės valstijos valgo dviem burnom, mes valgom kas vieną, kas pusę burnos, nu, bet jiems už lyderio vaidmenį, už tam tikrą pasaulio tvarkos palaikymą, netgi būtų galima sutikti duoti dviem burnom valgyti. O mes ir vienos mums užteks. O jūs, vis tiek jūsų darbas sunkus, lyderiavimas pasaulyje. Valgykit. Galėtų būti tam tikras mokestis mūsų visų mokamas jiems. Mes ir mokam tą mokestį. Nes kas padengia vat, visą šitą dolerio emisiją? Kodėl? Nu, tai mes visi ir padengiam, visas pasaulis padengiam. Čia aš dabar neaiškysiu to mechanizmo, nes čia ne apie tai šneka. Bet suprantat, problema kur atsirado? Prasiskolino visi iki ausų, ne tik Junktinės valstijos. Ir trūksta pinigų jau pirkti tos jungtinių valstijų popierius vertybinius, kad jiems va tas burnas pripildyti. Kad tą jų biudžeto deficitą padengti, va tą trilijoną pavyzdžiui. Pinigų tiek pasaulyje nebėra. Laisvų. Nesuprant, kaip jis yra padengiamas anksčiau, va, pavyzdžiui. Yra išleidžiami vertybiniai popieriai ir juos kažkas nuperka pasaulyje už trilijoną. Ir jie turi popieriukus, kažkokių arba įrašus kompiuterį, o jie gauna pinigus, už kuriuos vat ir paleidžia į apyvartą ir padengia tą biudžeto deficitą. Bet sumos yra tokios, kad nebeužtenka pasauliu pinigų. Nesakau, ir kiti jau prasiskolinę, ir kitiem trūksta jų. Plus tie vertybiniai popieriai pasidarė visiškai nebepelningi. Jungtinių valstybių vertybiniai popieriai duoda ten apie 0 procentų. Nebeapsimoka jų pirkti. Nes anksčiau jie viliodavo kažkokį uždarbį, tu nuperki, tai ne tik jiem paskolini, bet dar gauni ir šiokį tokį pelną. O kadangi tie, kurie turi laisvų pinigų, jie nori juos investuoti nebūtinai labai pelningai, bet pirmiausia saugiai, tai jungtinių valstybių rinka buvo pirmiausia imli, ten sutilpo visi laisvi pasaulio pinigai. Ir antras svarbus dalykas tai buvo garantuotas saugumas, likvidumas tų popierių. Na, bet dabar tas, tas pelningumas praktiškai jis jau penulis sukasi. Liko akcijos, įmonių akcijos. Įmonių akcijos jungtinių valstybių labai pabrango per pastarosius metus, bet visi normalūs žmonės supranta, kad tas akcijų kursas buvo e, dirbtinai sukeltas, nes jie imitavo tą quantity easing, ten tie, jie čia keletą metų spausino pinigus, leido juos į rinką ir jų pagalba dirbtinai kėlė akcijų vertę. Aš esu ne vieną kartą aiškinęs, kodėl jungtiniam valstijams svarbu, kad akcijos brangtų. Čia trumpai pasakysiu tik tiek, kad dauguma amerikiečių turi akcijų. Ir jis atsikėlęs iš šito, pirmiausia, žiūri, kaip akcijų fonde ar pabrango akcijos, ar nukrito. Jeigu pabrango, viskas tvarkoja, aš turtingas. Nes jis žino, kad bet kada galės tas akcijas parduoti, gauti realius pinigus ir nusipirkti viską, ką jam reikia. Dėl to tai yra pats svarbiausias dalykas jungtinėse valstijose dėl tam tikro stabilumo visuomeniai, kad akcijų kursai visą laiką kiltų. Ir jie dirbtinai vat, per pastarosius metus sukėlė, bet e, normalus profesionalų žaidėjai šitą rinką nebeina, nes jie supranta, kaip tas yra padaryta ir laukiama yra recesija ne, neužilgo didelė. Toliau. E, didelė dalį tų vertybinių popierių Ir skolos valstijoms buvo išmokama iš naftos pinigų. Tie, kurie parduoda naftą, va, tie patys rusai, Saudo Arabija, ten, Venezuela, kas tik jūs norit. Jie perteklinius pinigus nukreipdavo į valstybių vertybinius popierius. Bet kai nafta atpigo pernai, atitinkamai sumažėjo ir pas tą pačią Saudo Arabiją pinigų, jinai nebegali, nu, nebeturi pinigų ir jungtinėms valstijoms pradėjo trūkti. Pirkėjų tiesiog, skolintojų pradėjo trūkti. Nu, man kas nors pasakys, kad tu čia šneki niekus, nes doleris tai brangsta. Nes tai, jeigu aš čia taip žinot, jis atrodo turėtų pikti. Bet jis brangsta dėl kokių priežasčių. Pirmiausia, kaip minėjau, saugumas. Kaip bebūtų, bet jungtinių valstybių rinka yra vis dar saugiausia ir imliausia savo dydžiu. Ir labai didelius pinigus jūs nelabai kur padėsit. Žmogui, kuris turi porą tūkstančiam sunku suprasti, kad gali būti problema, kur padėti pinigus. Bet jeigu tu operuoji dešimtimis milijardų, pavyzdžiui, tai nėra tokių rinkų pasaulyje, kur tu juos galėtum patalpinti. Nėra tiesiog. O jungtinės valstijos yra talpios, ta prasme. Ir saugios vis dar. O kai šiandieną jau Europos Sąjungoje yra net minusinės palūkanos, Pradėt? kur dėti pinigus, netai paprasta. Na ir dar, vienas, dar viena priežastis dolerio brangimo, tai yra daugumo pasaulio skolų yra nominuotos doleriais. Ir kai tau reikia atiduoti skolas, o dabar procesas eina skolų atidavimo, žmonės nori mažinti skolų naštą, nes mato, kad ta krizė nesibaigia. Iš vienos pusės nebėra ir galimybių palaikyti va tokį vartojimą jungtinėse valstijose, iš kitos pusės atsiranda supratimas, o kodėl mes turim tą daryti, Atsiranda kylantis, va tokie vėl realybės paršiukai užgimė, pradėjo augti, suprantat, va tokie kaip Kinija, kuri šiandieną yra jau pagal BVP, pagal perkamąją galį, jinai aplenkti Junktinės valstijas, čia yra įvykis. Kinijos ekonomika yra jau šiandieną, nu, tarkim, lygi pagal BVP Junktinėms valstijoms. Ir dabar mes pasižiūrėkime į šitą vieną iš realybės paršiukų beaugančių, tą Kiniją. Kaip minėjau, pirma ekonomika, nu arba lygi jungtinėms valstijoms. O iki šiol valstijos dominavo besąlygiškai. Staiga atsiranda toks konkurentas. Prekyba tarp Kinijos ir jungtinių valstijų didžiulė, didžiulis pliusas Kinijos pusėje. Kinija turi prisipirkus jungtinių valstybių popierių už trilijonus dolerių. Kontroliuoja skolą, kitaip sakant, jungtinių valstybių. Jis laiko jų skolos raštelius. Maždaug nu, įsivaizduokit, kaip jūs jaustumėtės, jeigu esate skolingas ir viskas yra va to žmogaus rankos. Ir jis laiko jūsų skolos raštelius, bet kada gali pateikti jūs apmokėjimui. Nu, jūs nelabai ramiai turbūt jaustumėtės. Nu, čia nesunku suprasti turbūt. Tai štai Kinija yra va, tokia, jinai laiko tos skolos raštelius. Trilijonais, trilijonais. Dabar Kinija paėmė ir sukūrė Azijos infrastruktūrinių investicijų banką. Ir tame banke kas yra įdomu? 75 procentus to banko laikys Azijos šalis, visiems kitiems yra skirta 25 procentai ir Kinija ten turi veto teisę. Ir pretenzijos šito banko, kodėl, kodėl tai yra svarbu? Šito banko pretenzijos yra sukurti analogą tarptautiniam valiutos fondui. Vat kur. Toliau. Yra toks SWIFTas. Tarptautinio atsiskaitimo sistema tarpbankinė. Šiandien yra tai visiškas monopolistas pasaulyje. Kinija kūrė analogą. Swift analogą kūrė ir turi paleisti, vat, neužilgo. Toliau Kinija vykdo ekspansiją ekonominę į Afriką ir į tą pačią Europos Sąjungą, kaip aš minėjau. Kadangi turi galybę perteklinių pinigų, jinai turi trilijonus vatų laisvų pinigų, vertybinių popierių pavydalu, o jie gali nuvertėti, jinai yra suinteresuota juos paversti kažkokiais realiais aktyvais, dėl to visur lenda, stengiasi kažkur įdėti realius aktyvus. Kad tai būtų ne Amerikos tiesiog skolos raštelis, o realus pelną duodantis aktyvas. Toliau Kinija iš, išėjo į pasaulį su iš viso naujų reikalų. Yra sakoma apie Kiniją taip, jinai niekada neturėjo pasaulinio projekto ambicijų. Jinai gyveno savo ten pasaulėlį, geriausiai atveju su aplinkiniam šalim ten kažką kūrė, bet niekada iš Kinijos nebuvo projektų apimančių visą pasaulį. O kitoj pusėje, sakykime, ar tai Anglija, ar ten Tarybų sąjunga, ar ten Jungtinės valstijos, jos visada operuoja visų pasaulių. Projektai jų yra nukreipti į visą pasaulį. Kinija iki šiol šito nedarė ir staiga jinai išeina su projektu, kuris vadinasi Nauja šilko kelias. Ir tas naujas šilko kelias turi nusitęsti nuo Šanhajaus iki Lisabonos. Kitaip sakant, jinai imasi integruoti visą šitą erdvę. Azijos, Europos, įtraukiant Rusiją. O jinai turi resursus, kaip minėjau. Vėlgi, yra idėja, tai maža kas kokių idėjų turi, bet kai idėja yra paremta o tokiais pinigais ir tokia galybė, atsiranda nu, didžiulis galimybės vėl šitos idėjos poetams atsirasti profesionaliem, taip? Dabar dar ne viskas. Pradėjo šiemet veikti Šanhajaus aukso biržą. Nu, atrodytų maža kas čia. Pradėjo ir pradėjo. <laughs> Bet aukso kaina iki šiol buvo nustatoma vadinama London fixing būdu. Ir tai tas tęsiasi šimtą metų. Ten penki bankai Europos ir Amerikos susiskambina ir nustato aukso kainą. Kitaip sakant, dirbtinai reguliuojama ta kaina buvo. Ir ne tik tas fiksik, ten daug kitų mechanizmų. Į kurį Šanhajaus aukso biržos įkūrimas leidžia kiniečiams bet kuriuo metu pradėti prekybą auksu ir to vadinamu fiziniu auksu, įvertinant realią aukso pasiūlą ir paklausą ir nustatant tikrą rinkos aukso kainą. Jis šito dar nedaro, bet jie bet kada gali tą pradėti daryti, tuo labiau, kad kiniečiai supirkinėja auksą, visus pastaruosius at, keletą metų jie supirkinėja, nieks iš tikrųjų nežino, kiek jie turi to aukso, Plus jie savo šaly dar tą auksą kasą. Ir yra manoma, kad jie turi aukso šiuo metu daugiausia pasaulio atsargų. Kodėl aš apie tai šneku ir akcentuoju? O todėl, kad sklinda gandai, kad auksą kiniečiai ne šiaip susipirkinėja, o kad yra numatoma įvesti juanį dengtą auksu, bet ne pagal nominalą, pagal svorį. Čia reiktų ilgai aiškinti, bet tai būtų visiškai naujas būdas. Tai yra tiesiog auksinis juanis pagal svorį, 10 gramų auksinis juanis, o kaina jo, va, to 10 gramų juanio, yra nustatoma va, šitoj Šanhajaus aukso biržai, kurie jokios įtakos nebeturi vakarų civilizacijai. Nu ir dar įdomus dalykas, va tas London fixing, tas aukso kainos nustatymas, kuris funkcionavo šimtą metų, šiemet nei iš jo, nei iš to, dalyviai pasikeitė, tyliai ramiai, niekas taip labai neaiškina, kodėl. Šimtą metų funkcionavo staiga, bats vieni pabėgo, pakeitė taisyklės ir dabar vienas iš tų dalyvių yra Kinija. Bet tas London Fixing pasikeitė į naują, naują tokį darinį, kuris nustato aukso kainą vat, šiuo metu ir Kinė ten jau yra dalyvi. Taip, kad suprantat, <laughs> tai ta Kinė tai čia yra vis, jau toks ne, ne paršelis, tai yra visas paršas, <laughs> suprantat, kuris knysasi po JAV šaknimis. Ir svarbiausia, tokių parašų yra ne vienas pasaulyje. Supant, iš jų jau susidaro visas briksas. Tai reikia Kinija, Indija, Brazilija, Rusija, Pietų Afrikos Respublika. Šosas, Šanhajaus bendradarbiavimo organizacija, kuri apima dalį tų pačių šalių. Plius va dabar prisijungia Pakistanas – su Indija, jie tarp savęs konkuruoja ten vos netominis karas, o toj šos organizacijų jie kažkaip sutelpa ir ten jau visą Aziją susibūrė. Randat, kiek vat, atsiranda pretendentų į pasaulio lyderio vaidmenį. Nu ir paminėkim dar vieną čia, tokį paršą. Tai Rusija, kuri dalyvi ir to Brikso, ir, ir šito Šoso ir viena iš tokių idėjų nešėjų. Na ir kuo jinai įdomi va šitam kontekste? Žiūrint iš jungtinių valstijų kranto į visą tą reikalą, tų paršelių augimą, va tokių, realybės paršeliai tokie auga, laksto, laksto. Rusija apsivertusi ginklais pirmiausia. Naujais ginklais. Vienas iš pagrindinių pasaulio ginklų eksportuotojų. Ir Rusija pagal ginkluotę prilyksta jungtinėms valstijoms, turi atominį ginklą ir vienintelį gali sunaikinti jungtinės valstijas. Tai suprantat, Kinija turi jūsų vertybinius popierius savo rankose, Rusija turi bombas, kurias gali bet kada iš jūsų pelenais paverst. Ar jūs ramiai mėgotumėt? Nu, aš nemėgočiau ramiai. Plus, Rusija turi milžinišką teritoriją, kurioje yra ko tik jūs norit. Nu ir pirmiausia, aišku, naftos ir dujų, kurias jinai eksportuoja į kairę ir į dešinę. Bet ne tik. Jinai ten toj savo didžiuliai teritorijai tiek visko turi, kad jeigu ją apskritai mes uždarytume vat, nuo pasaulio, tai jinai nenumirtų. Jinai pragyventų. O dar su Kinija kartu, tai dar, žiūrėkit, suklestėtų. Aišku, ten gyvenimas gal būtų ne ne kažkoks labai linksmas ir graudus, bet jie išgyventų. Bet dar ne viskas. E, užsienio prekybos balansas Rusijos yra daugelį metų teigiamas. Jinai daugiau parduoda negu perka. Nu, aišku, dėka naftos ir dujų pagrindė. O kaip minėjau, Jungtinių valstijų ir ES minusas. Biudžeto deficito nėra, Arba labai nedidelis kartais, va čia dabar e, biškutį problemą atsiranda. Bet šiaip jis visada būdavo arba su proficitu, arba, nežinau, biudžeto deficito Rusija neturi. Jungtinės valstijos ir Europos Sąjunga milžiniški biudžeto deficitai ir daugelį dešimtmečių. Skolos Rusija praktiškai neturi, valstybės skola iš viso yra nereikšminga, o 500 milijardų dabar likę Tai yra bankų ir e, korporacijų skolos. Ir buvo manoma, kad jie negalės gražinti. Čia, čia reikėtų vėl ilgai labai aiškiai, čia ne šitam skirta laida. Bet jie, kai atėjo laikas mokėti skolas bankams ir įmonėms, jie pasielgė taip. Mažai kas Lietuvoje žino, nes pas mus apie tai nerašo. Jie nepanaudojo savo valiutinių atsargų, ne, nepardavė jokių ten savo akcijų, o paprasčiausiai užstatė bankę, Centriniam Rusijos bankė užstatė tam tikrus aktyvus, pasiskolino valiutą, pasiskolino. Atidavė ten savo skolas ir dabar su Centriniu banku ten jau spręs savo reikalus. Taip Rusija išsaugojo valiutų atsargas, nes buvo gerokai sumažėję čia per e, rublio kritimą, beje ir pats rublio kritimas, kuris buvo praeitą rudenį. Jis irgi nėra toks vienareikšmiškas, kaip, kaip kartais gali atrodyti. Rusijos centrinis bankas be vargo galėjo sustabdyti tą rublio kritimą, nes jie dolerių turėjo daugiau, negu išleista yra rublių. Vat fizinė prasme, kiek žmonės turi pinigų, vat, rublių, jie, jie galėjo visus supirkti ir dar jam liktų. Taip, kad šitas rublio kritimas yra didžia dalim aš, aš šitą ir ne aš vienas įtariu. Tai yra tam tikras Rusijos manevras ir, jis, ir jie dėka to kaip ką pralaimėjo, bet kaip ką ir labai laimėjo. Sakau, čia ilgai reikėtų aiškinti, ką jie laimėjo. Man net keista, kad mūsų finansiniai analitikai niekada nepasako. Jie kalba tik, ką rusai pralaimėjo, bet jūs pažiūrėkit, ką jie laimėjo. <laughs> Ten gana gražiai buvo sužaista. Na plus, jie turi, tegu tai būna autoritarinis režimas. Bet šitoj va, dabartiniai būsenoj tokioj, konfrontaciniai, Autoritarinis režimas yra pliusas, o ne minusas. Jis leidžia žymiai lengviau operuoti resursais valstybės. Ir šitas autoritarinis režimas, jis turi, šiuo atveju prezidentas, jis turi palaikymą virš 80 procentų. Ir jis tikrai yra ne, ne, ne, ne falšybas. Visi, kas ten netiria, visi gauna tą patį rezultatą. Jis toks yra realiai, matyt. Nėra pagrindo abejoti. Įsivaizduojat, ką reiškia turėti 80 procentų palaikymą. Nėra tokių, tokių veikėjų, nėra pasaulyje. Šiaurės Korejai tik tai. Bet maža to, palaikymas tai palaikymas, bet žiūrėkit, gegužės 9 dieną amžinasis pulkas pražygiavo. Jūs įsivaizduojat, kokį pademonstravo visuomenės tam tikrą mobilizavimas. Tai visą šitą, žiūrint nuo jungtinių valstybių krantų, žmonės mato. Mato. Aišku, tiek Rusija, tiek Kinija, tiek kitos tos Brikso šalis, jos yra paskendusios problemas. O Kinijoje dabar fondų birža krenta ten. Per porą savaičių ten milžiniški nuostoliai. Bet tikrai dėl tos fondų biržos reikia žinoti vieną dalyką čia dar metų pradžioj, jinai taip šoko į viršų, kad tas kritimas dar nepasiekė sausio mėnesio. <laughs> Nes buvo visiškai nemotivuotas augimas keletą mėnesių va dabar. Jisai buvo dėl to, kad e, ten kilo, va, idėja paaugo kūnų ir eilinis kinietis nutarė uždirbti. Ir tas kilimas yra padarytas eilinių kiniečių pinigais – Ten vėl ilgai reikėtų aiškinti, kodėl ten ir tai atsitiko, bet tiesiog žinot reikia šitą faktą. Šitas fondų biržos kilimas Kinijoje yra pagrindinė masė, tai yra paprasti kiniečiai, eiliniai, neprofesionalai. Tiesiog kilo va toks, kaip būna va toks sekundės banko toks fenomenas. Akcijos kyla, perkam visi, nes čia nupirkai, jau rytoj brangiau. Kaip pas mus nekilnojamas turtas savo metu brango ir visi pirko. Dar nepastatė, jau pabrango, suprantate. Ir dabar ten jau pradėjo visą tą stabdyti valdžią. Ir kuo skiriasi, pavyzdžiui, nuo fondų biržos kilimo Junktinėse valstijose? Ten ta fondų birža kyla dirbtinai emituojamais pinigais. O čia yra žmonių uždirbti realūs pinigai. Tai nieko ten nebus. Bet kaip bebūtų, sakau, Kinija, Rusija, kiti problemų turi. Ieškoti nereikia, jų ten yra pakankamai, bet Klausimas, o kas jų neturi šiandien? Problemą turi visi. Ir dėl to, koks išeina klausimas vat, visą tame reikale. Ar Jungtinės valstijos ir Europos Sąjunga išliks dabartiniai pasaulio sistemoje šeimininkais? Vat, dabartinės pasaulio finansinės sistemos grįsta pirmiausia doleriu ir išvestinėmis rezervinėmis valiutomis. Nes šiandieną finansiniai sistemai pasaulio dominuoja doleris, bet vat, visą tai, vat, tie visi paršeliai augantys, suprantate, jie kelia klausimą, ką daryti. Ar galima tikėtis išlikti, matant, vat, kas vyksta. Ir aišku, aš kaip minėjau, problemų yra daug, bet problemos yra pas visus, bet patys pavojingiausi vat, iš visų šitų realybės tokių augančių paršeliukų. Tai yra va, tas Azijos investicinis bankas, Brikso bankas investicinis, Kinijos Vifto analogas, Šanhajaus auso birža. Va šitie dariniai praktiškai jau dubliuoja visus vakarų civilizacijos finansinės sistemos analogus. Jos kartu sudėjus Gaunasi tas pats, ką turi vakarų finansinė sistema. Šitai dar neveikia kol kas, bet matai, kaip kūrėsi, matai, kaip vyks, kaip auga. Ir beje, čia reikia paminėti kokį dalyką. 2010 metais, kai buvo 20-tuko susitikimas, pasaulio tų 20-tuko, jie susitarė su jungtinėmis valstybėmis, kad bus reformuotas tarptautinis valiutos fondas. Kitaip sakant, Azijos šalis bandė reformuoti vakarų finansinį sistemą savo naudai. Junktinės valstijos tada pritarė, bet kongresas valstijų neratifikavo šito. Ir dėl to buvo, aš manau, pastimuliuotas vat, visų šitų kitų finansinių institucijų jau Kinijos globojimų augimas, nes e, visi bandymai reformuoti Tarptautinį valiutos fondą, jie nedavė jokio rezultato. Na, aš žinau, kad žmonės gali pasakyti taip. Taigi Kinija turi tiek dolerių, kad jiems jie nesuinteresuoti griūtim. Vienas dalykas, nes jie, jie turės didžiulius nuostolius. Minėjau, turi tų skolos raštelių už trilijonus. Plus Kinijos pagrindinis vien, eksportas arba vienas iš pagrindinių, tai yra Amerikos rinka. Viskas taip. Be abejo. Ir iš tikrųjų aš manau, kad niekas griūtim yra nesuinteresuotas. Dėl to ir ta griūtis neįvyksta. Nes e, žmonės prognozavo tą griūtį gerokai anksčiau, nes logika įvykių rodė, kad ta griūtis jau turėjo įvykti gerokai anksčiau. Bet iš tikrųjų nesuinteresuoti. Bet išlėto tai viskas keičiasi, suprantate? Tie paršiukai tai auga iš Lietuvą, tie tokie knysliai po šitą sistemą. Ir dabar žiūrėkit, stokim į jungtinių valstijų padėtį. Vat jūs esat jungtinių valstijų. Ne taip savo žmogus, bet jūs sprendžiat, ką daryti. Jūs esat sprendėjęs. Jūs matot, kad tie vat paršiukai, knysliukai maži, auga, kažką tie lakstos, kažką čia kūrė, žinai, kurpia. Jūs kaip galit elgtis? Jūs galit nekreipti dėmesio. Tegu savo auga. Bet juk turbūt nesunku supras, kai jie užauks, tai jūs jau galite su jais ir nebesusidoroti, todėl kad jų daug. Ar ne? Tai kažin, ar realus žmogus, neromantiško intelekto savininkas, elgsi šitaip, žiūrėdamas, kaip va šitas pavojus auga jo dominavimui, sėdės ir, ir grožėsis šitą situaciją. Aiškiai, jūs galite elgtis kitaip. Jūs trukdysit visokiojopai tiem paršiukam aukti. Trukdysit. O jeigu atsiras galimybė, ir pribaigsit. Ir patieksit ant stalo iškeptą. Tuo labiau, kad šiandien tai yra jūsų jėgom padaryti. Šiandieną Junktinės valstijos yra savo galybės maksimumi. Šiandien jinai gali, arba bent yra didelis šansas, kad jai tai pavyks. O kai bus rytoj, kas čia žino? Nes anie auga, o čia po truputėlį silpsta. Tai jeigu kažką daryti, tai reikia daryti dabar, kai, kai tu esi stipriausias. Ir į šitą klausimą, o kągi jūs darytumėt jungtinių valstybių vietoj, nu puikiausiai atsakė žmogus iš jungtinių valstybių, nuo, nuo to kranto. Tai yra toks, tiems, kurie domisi nors kiek, tai yra žinoma, tai yra Džordžas Friedmanas, tai yra tokios e, organizacijos Stratfor prezidentas ir įkūrėjas. Ir jis atsakė taip atvirai, taip paprastai ir taip logiškai, kad tiesiog nėra ką ir pridėti. Nu, aš jau girdžiu tą sakinį, maža kas ką pasakė. Ir iš tikrųjų maža kas ką pasako, be abejo. Bet šitas Friedmanas tai yra pirmiausia elito atstovas ir jis kalba tą patį, ką ir kalba generolai Pentagono, šitie senatoriai. Jis kalba tą patį, ką kalba ir kiti elito atstovai. Biški ne tai žodžiais galbūt, bet iš esmės tą patį. Vieta, kuris tai pasakė, tai yra valdžios vieta toj vietoje renkasi žmonės iš aukščiausių valdžios ešalonų. Na ir svarbiausia tai yra logika, kuris lypi tuose Džordžo Friedmano žodžiuose. Ir čia šiuo atveju jokio skirtumo. Ar tai pasako Friedmanas iš Stratforo ar koks nors Petras iš Balbėriškio. Suprantate, logika yra visur logika. Ir žmonės logiški visur mato tą realybės keulę vienodai. Suprantate. Ir čia ir žymiai svarbiau logika to Friedman. Ir ką jis ten pasakė, mes visi žinom, kas domimės, kas nežino, susiraskite, tai yra jau visom kalbom išversta. Aš tik priminsiu vieną Friedmano kalbos fragmentą. Jis skamba maždaug taip, nepažodžiui, bet mintis arti, arti teksto. Kad jungtinių valstijų tikslas per pastarąjį šimtą metų – Pagrindinis tikslas buvo neduoti Europai susitarti Rusijai ir Vokietijai. O plačiau pasakius, neleis susitart Rusijai ir Europos Sąjungai. Aš jums pasakysiu, tai yra labai logiškas tikslas. Aš būdamas jungtinių valstijų tokiu atstovu ir norėdamas išlaikyti savo dominuojančią padėtį, aš lygiai taip pat formuluočiau šitos tikslus. Jie yra logiški ir teisingi žiūrint nuo valstybių kranto į pasaulį. Jie yra teisingi. Man nusistebėjimą kelia <laughs> ir Lietuvoje žmonės, kurie neigia čia, bando taip kažkaip sumenkinti visus šitos. Tų pasakymų yra galybė, ne tik šitas. Šitas tiesiog yra unikalus savo atvirumu, paprastumu, tokiu logiškumu, neviniojant jau nieko į vatą. Nes ten buvo kalbama ne mums, ne mums ten buvo kalbama saviškiams. Ten tik atsitiktinai kažkas nufilmavęs išnešė. Taigi dabar žiūrėkit, štai jum yra atsakymas. Štai jum yra atsakymas, kas šiandieną pasaulyje yra agresorius. Kam reikia konfliktų? Ir gal net karo, jeigu pasiseks Europai. Negi vat už viso to, ką mes čia dabar išsakėm, Nesimato aiškiai va, atsakymai. Man, man stebėjimai, aš tiesiog stebiuosi, kaip žmonės nemato va, šitų dalykų. Ant kiek reikia būti romantiško nusiteikimo arba būti įsimylėjus kažkokią viziją tokią vakarų. Ir čia ne tai, kad jie blogi ar kažkas geras, ar kažkas blogas. Tai yra gyvybiškai būtini žingsniai iš jungtinių valstybių. Gyvybiškai jiems būtini. Kai vat vakar, užvakar ten vienas generolas, antras generolas Pentagono pasakė, kad jų didžiausias priešas pasaulyje šiuo metu tai yra Kinija ir Rusija. Nu, tai jie visiškai teisingai sako, taip ir yra. Bet čia klausimas kyla, o ar tai yra Europos priešai taip pat? Vat kur klausimas kyla. Ir aš čia tada pats savo keliu klausimą, kodėl, sakykime, Europa taip keistai reaguoja ir yra traukiama į šitą jungtiniam valstijom reikalingą konfliktą, geopolitinį. Nu, aš atsakymo neturiu, bet spėju. Jeigu aš dabar būčiau vokietis, Merkel pavyzdžiui, ar ten Olandas, aš puikiai suprantu, kad taip kaip jungtinių valstijų dominavimas jau yra grėsmės zonai, taip ir mūsų galimybė gyventi iš skolų taip kaip iki šiol gyvenam. Jeigu tie paršiukai realybės išauks, vat, kurios mes minėjom, tie visi briksai ten, Kinijos ten tie visi taip toliau, nepalieka mums galimybių mūsų gyvenimo lygį išlaikyti. Jeigu mes jiem leisim išaukti, tai ES viena nesusidaros, jokių šansų nėra jai susidaroti su Kinija, o to labiau dar Rusija su Kinija kartu, jokių šansų, ES negalės. Arba su jungtiniam valstijom kartu šansas yra. Ir tu sėdi ir galvoji, ką dabar darė. Tu puikiai supranti, kas vyksta. Bet tu irgi norėtum išlaikyti va, savo gyvenimo lygį, žmonių palankumą, nu, visą tai, va, kas iki šiol vyko pačią ES idėją. Ir tu puikiai supranti, kokioje jinai yra krizinė situacija ir kad va, tas, tie konkurentai augantis tau tą galimybę sunaikins, o su jungtinių valstybių pagalba yra tikimybė sustabdyti jų augimą. Tai aš manau, kad čia yra Europos va, tas toks dviprasmiškumas. Jie tai tai palaiko tą konfliktą, e, šiuo atveju su Rusija, sakykime, tai vėl ne. Aš manau, kad čia jie nežino, ką daryti. Nežino, ką daryti, nes... E, vienu žodžiu. O dabar, o Lietuva. Lietuva vat, visame šitame kontekste. Žinokit, sunkiausia dalis, va šito šiandieną mano pokalbė sunkiausia dalis, man sunkiausia dalis. Paskui pasakysiu, kodėl. Pradžiai porą, porą komentarų iš, iš jau iš, iš internetinės erdvės. Robertas klausė dėl tautininkų. Ten yra didelis jo komentaras, ten su tautininkais jam iškyla problemos. Tai aš galiu Robertui tik tiek pasakyti, Devintoji naktigoniai yra praktiškai skirta žmogui, kuris save laiko tautininku. Ir ten visi atsakymai yra. Devinta naktigonė. Kitaip. Prie šito žydinio. Dabar kitas komentaras. Blinda. Nu, iš čia mandriau pasirašęs kažkoks drblindos, ką tai reiškia. Nu, vadinkim į blindą. Rašykit paprastesnius nikus žmonės. Nu, kai jūs čia taip gudri, paskui nežinai, kaip jūs čia įvardyt. Aš pacituosiu dalį jo komentaro. Ar suvokėte, kad esate? Aš ir, nu, aš necituosiu toliau, palikim daug taškų. Ar aš suvokiu, kad aš ten kažkuo esu? Toliau jis rašo. A, aš iš karto atsakysiu jam į šitą fragmentą. Man pakankamai metų. Ir man atrodo, kad aš esu, nu, pakankamai neromantiško intelekto. Kad suvokčiau ir, ir kas aš esu, ir kas kiti yra. Bet suprantat, ten, kur jūs lenkėt, va dėl to, kad aš labai gerai suprantu sudėtingumą, va to, kur jūs man siūlote eiti labai reikės paprašyti ir ilgai, nes noro nėra jokio. O šito žmonės nesupranta daugelis, kurie... Ir vėl, yra naktygonės, jeigu žiūrėtume, ten ne vieną kartą šitai esu atsakęs. Toliau tiesiu citatą Blindos komentaro. Ar suvokite, kad kaip prisijėmusi liaudės pasionariaus vaidmenį, šiek tiek įpareigoja nenuvilti net ir tos mažos dalies, kuri vis dar tiki jūsų gerais norais išgelbėti Lietuvą. Dabar aš atsakymą skaidau į keletą dalių ir pirmiausia, va tą išgelbėti Lietuvą. Atmetu iš karto, nuo to gelbėjimo Lietuvos man bloga darosi, nes tų gelbėtojų yra tiek ir durnų yra gelbėtojų tiek, kad geriau jie jų negelbėtų. Brandat. Tai palikim šitą reikalą ir tokius žodžius - išgelbėti Lietuvą. Iš vis. Aš net svarščiau, ar iš vis cituot šitą jūsų komentaro fragmentą. Bet dabar vat, jūs rašot, prisėmusi pasionariaus vaidmenį. Nieko aš neprisėmiau. Tai yra charakterio savybė. Pirmiausia, čia nebuvo jokio tokio samoningo veiksmo, tai visada gaunasi. Tu pasionarium negalima tapti <laughs> iš pasirinkimo, aš manau. Pasionarius tai yra tas, kuris jis kitaip negali elgtis. Jeigu jis gali elgtis kitaip, jis jau ne pasionarius. Čia Gumiliovo mes cituojam. Tie, kas žino, tie supranta, apie ką šneka. Taip kad Čia ne tas žodis. Prisiemęs vaidmenį netinka. Bet, kaip minėjau, pasionarijus tai yra, nu, kai jau tu kitaip negali. Bet tą lemia charakteris, o jeigu jūs turite omeny, sakykime, nu, kad ir tas naktigonės, kurias mes darom, tai čia yra tiesiog smegenų tam tikra savybė. Ta smegenų funkcija veikia automatiškai pa žmogų, kuris turi šitą įdėtą programą. Ir čia nėra nei koks didelis nuopelnas, nei ką. Čia galbūt jūs mane galėtumėt pagirti, kad aš įveikiu savo tingumą ir vat, po kelių mėnesių vėl mes šnekame, suprantate. Bet šiaip tai yra, čia joks ne mano nuopelnas. Jeigu žmogus turi tam tikrą programą smegenys, jis automatiškai dirba, automatiškai fiksuoja klausimus, duoda atsakymus be jokių pastangų to žmogaus. Kits klausimas, kad Ne visi turi tokią programą, bet kiti turi kitokias programas, įdomias kitose sferose. Taip kad čia toks dalykas, nėra čia vėl to, tokio pate, patetizmo, tokio kaip čia iš jūsų komentaro skamba. Bet štai žiūrėkit, jūs rašot, šiek tiek įpareigoja. Nu čia iš tikrųjų, šiek tiek įpareigoja. Bet įpareigoja kodėl? Nu, pirmiausia, aš jaučiuosi esas šitos žemės ir šitos tautos, na, bendradalyvis mažą pasakyt. Man čia gerai. Ir aš noriu, kad čia būtų ir toliau taip, kaip bent taip, kaip yra ir dar geriau. Tai dėl to, kiek gali žmogus, tiek darai, matydamas, kad yra procesai, kurie greuna šitą tavo vat, aplinką. Greuna tavo šalį, tavo tautą, galų gale grėsia tavo aplinką visiškai kitą sukurtą, sakykime, imigrantai šitie. Jiegi sukurs kitą aplinką. O teisė į savo aplinką tai yra irgi žmogaus teisė, į savo aplinką. Tai šitą įpareigoja, nu ir kas be ko aš esu signataras, iš šitos valstybės vienas iš naujame etape kuriejų, vienas iš konstitucijos autorių. Visą tai aišku neatsitiktinai buvo, galų galia tas viskas labai gerai dabar matosi. Mes įdėjom, aš pats buvau nematęs ten 20 keletą metų tą filmą Tautos pažangos uždaras posėdis. Aš tik dabar pasižiūrėjau, ką mes ten šnekėjom, o dievai. Kaip tas viskas gali nepareigot? Be abejo, šiek tiek įpareigoja. Aišku, su metais tas šiek tiek darosi vis, laik, vis labiau šiek tiek. <laughs> Vat e, tam uždaram posėdį, kada mums dar yra, dar nėra 40, 92 metų, tas šiek tiek yra labai didelis. Nu, žinot, kai beveik 30 metų tu kali, <laughs> kali, kali tą patį, o tavęs niekas negirdi, tas šiek tiek traukėsi, traukėsi. Ir tai, tai jūs turbūt e, nu, suprat, suprasit. Ir sako, tos, maži, tos mažos dalies. Vat, vat čia ir yra tas, tas sunkumas vat, šitos dalies pokalbių. Iš tikrųjų, ta dalis yra maža, Vėl prisiminus tą uždarą posėdį, 30 <laughs> metų jinai nelabai auga. Ir visada kyla klausimas, ar verta dėl tos mažos dalies iš tikrųjų čia stengtis. Nu ir aš esu savo atsakęs ir esu ir viešai pasakęs, ir dar sėki pakartosiu. Suprantat, komentaruose užtinki žmonės sakančius taip, jūs man padėjot suprasti. Ir tada tu matai, kad yra nors ir nedidelis kiekis žmonių, kurie gali suprasti, jie turi potenciją smegenyse, jie ir patys be mane suprastų. Bet man jau yra metų tiek, kiek yra, aš turiu surinkęs informaciją tokią, kokią surinkęs, aš galiu tam, kuriam šiandien yra metų gerokai mažiau, bet jis turi tą pačią potenciją suprasti, aš jam tiesiog padėsiu greičiau suprasti tai, ką jis į tai būtų supratęs. Nes žmogus negali suprasti to, ko jis, <laughs> ko jis, kam jis nėra skirtas. Deja, nu, Mano gyvenimo patirtis šitaip sako. Ir čia vat, yra visa problema ir žmogaus, ir apskritai, apskritai žmogaus pasaulio. Labai nevienodos galimybės susivokti gyvenimą. Tai dėl to, dėl tos mažos dalies mes darom ir darysim. Ir, bet sunkiausia dar ir dėl kitų priežasčių yra kalbėti apie Lietuvą. Dėl to, kad labai nesunku parodyti, kaip yra, Na, pasaulyje mes jau čia parodėm. Ir kas Lietuvoje labai nesunku, galima labai išmaikščiai parodyti, kaip čia tas viskas atrodo. Galima pasišaipyti iš, iš savęs, iš mūsų pačių, iš valdžios, labai nesunku tas padaryti. Nu, ir kas iš to, bet reikia pasakyti ir ką daryti. O čia jau prasideda problemos. Nes Mat kaip jūs ir sakėte, tik maža dalis visuomenės gali, nori matyti va tą, tą realybės keulę. Jie nenori jos matyti. Jie nenori matyti tos realybės keulės, kuri knysasi po tą mūsų darželį. Ir vėl mano gyvenimo patirtis nu, jau leidžia suprasti ir tuos žmonės. Tu viską supranti kodėl, kas, kaip. <laughs> Ir tada ką pasiūlyti? Ir dėl to labai sunki dalis, labai sunki dalis. Mes jau baigiam mūsų pokalbį, aišku, einam į pabaigą. Kas neramina šiandien žiūrint į Lietuvą? Aš atsakysiu taip. Iškilo grėsmės. Ir iškilo grėsmės kam? Teritorijos vientisumui Lietuvos – Iškilo grėsmė mano tai formulėje 80-20, kurie stebėt, suprantat, apie ką šneka. Ir iškilo grėsmė valstybingumui. Ir dabar aptarkim tas grėsmės atskirai. 80-20. Aš daug sėkių sakiau, tai yra labiausiai saugotinas dalykas apskritai, ką verta saugot. Nes teritorijas gali ten atsimti, gyventojų skaičių, emigrantus gali padidinti gimstamumu, bet jeigu tu sugriausi santyki 80 procentų lietuvių ir 20 procentų kitų, kurie irgi yra mūsų žemės gyventojai daugumoje, pagrindė rusai ir lenkai, bet gyvenantys čia šimtmečius, o dalis lenkų yra sulenkėję lietuviai plus dar. Tai yra labai komfortiškas dalykas Lietuvoje. Pavyzdžiui, Latvijoje, Estijoje jo nėra. Ir ten visai kita situacija. Ir va, jeigu sugriauni šitą santykį, jį atstatyti yra labai sudėtinga, dažnai nebeįmanoma. Pavyzdžiui, net nepriklausomybę tu gali atgauti. Valstybingumą gali atgauti. Bet jeigu pasikeičia šitas santykis, labai sudėtinga reikia Ir praktiškai mums, per, mums tokiai nedideliai tautai praktiškai nebeįmanoma. Mes tą galim kažkaip laimėti tik tais geopolitinio virsmo sąlygomis. At aš jums dabar ir paminėsiu. Pažiūrėkit, Kaunas. 1897 metų surašymo duomenys. Rusijos imperija. Kaune gyvena 6 procentai lietuvių tik tai. Dabar jau Kaune gyvena virš 80. Suvaizduokit, kokios pergalės mūsų kaip tautos. Bet jos didžia dalim buvo nulemtos tam tikrų geopolitinių virsmų, kuriuose mes buvom tik <laughs> pėstininkai. Bet sugebėjom išnaudoti. Turėjom, turėjom norą. Vilnius. Vėl tas pats. 19 amžiaus pradžia. 3 procentai lietuvių. 31 metai. 0,8 procentų lietuvių Vilniškai. Nėra lietuvių Vilniui 31 metais. Nėra jų. Šiandieną 63. Jūs įsivaizduojate, per 70 metų nuo nulio iki 63 procentų. Tai suprantat, įsiklausykit į skaičių žmonės. Klaipėda. Dabar 73 procentai Lietuvoje. 25 metais, kai Klaipėda tapo Lietuvos dalimi, Tik 30 procentų. Tik 30. Taigi padėtis yra gera, na, santykinai, jinai visada gali būti geresnė, bet lyginant su kaimynais, Latvijais, Estais, gera. Netgi labai gera, nuolat gerėjanti. Ir kągi mes dabar girdim? tą, dėl ko aš ir įspėjau jau prieš daugelį metų. Kad ateis metas, kai jūs turėsit balsuoti už tas imigrantų kvotas. Ir jūs suprantat, va jūs dabar greusit va šitą santykį ir jį sugriovę, jūs gausit galybę naujų problemų, kurių šiandien Lietuvoje nėra. Tai yra problemos, kurios jau paskui bus nebeįsprendžiamas. Ir jūsų neturėtų klaidinti nedideli skaičiai šiandien. Čia yra tie Overtono langai. Jūs tik pradėkit, tik atidarykit šitą langutį. Čia galo tai šitam nebus. Čia reikia tik pradžios, reikia va dabar psichologiškai palaužti visuomenę, tai, o paskui tas eis jau Ir vėlgi aš kreipiuosi tos romantiškos sielo žmonės. Čia nešneka apie tai, ar tie žmonės geri ar blogi. Čia visiškai ne apie tai šneka. Čia šneka yra apie mūsų saugumą, apie mūsų va, tą, mums įprastą aplinką, apie bandymą apsaugoti save nuo papildomų, jau nebeįsprendžiamų problemų. Taigi, ta grėsmė, vat, jinai dabar jau, jau, jau jinai kabo virš mūsų. Skau, neturi klaidinti nedidelį skaičiai. Bet yra vienas optimistinis toks reikalas šitame visame, kad gali neužtekti laiko šitai sistemai čia pas mus to santykį sugriaut procentinį, kadangi va tie geopolitiniai procesai, jie grėsia pačiai pačiai tai Europos Sąjungai, kuri čia visą šitą pas mus žada dabar ir vežti. Tai yra tokia viltis, kad jie sugrius greičiau negu pas mus šit, šitai taps rimta problema. Bet čia tik viltis, tik viltis. Dabar, kai aš sakau, iškilo grėsmė teritorijos vientisumui. Ką aš turiu omenyje? Tai vėl aš miniu, tas Kaunas, Vilnius, Klaipėda – Neužmirškit, jie yra Lietuvos valstybės administruojami ir apskritai tai yra Lietuvos valstybės dalimi pirmą kartą nuo 1945 metų. Tai kiek čia metų? 70. Tai štai tik 70 metų šitie trys miestai yra Lietuvos valstybės sudėti visi trys. Atitinkam ir visi tie gyventojai. Niekada šito nebuvo. Ir žmonėms susidaro įspūdis, nu, ką, kad čia nėra jokios grėsmės. Suprantate? Nu, kas čia dabar? Jis net nepagalvoja, suprantate? O dabar žiūrėkit, aš jums duosiu tokį vat, vaizdelį nupiešiu. Prie Juknaičių, prie Nemono, kur yra tai Juknaičių kaimas, yra tokia gyvenvietė vadinama Šilininkai kitoj pusėje Nemono, vat vienoj pusėje Šilininkai, kitoj pusėje Kaukėnai. Kitoj pusėje Nemono. Ir dabar žiūrėkit, kaip keitėsi priklausomybė šitų dviejų kaimų per šimtą metų. Iki 1923 metų ir Šilėnai, ir Kaukėnai yra Vokietijoje. Ir vadinasi kitaip. Kaukiant ten dar ten kitaip, o vokiškai vienu žodžiu. Abudu. Nuo 23 iki 39 metų kaukėnai Vokietijoje, šilininkai jau Lietuvoje. Ir pasinių punktas ten buvo pastatytas, dabar jo ten liekanos yra tik pamatai, jau apaugę medžiai. 39-44 metai, a vėl abu vokiečių. Ir šilėnai, ir kaukėnai. 45-90 metai. Abu du Tarybų sąjungoje. Tik Kaukėnai Rusijos Respublikoje ir pavadinti Jasnoje, o Šilienai Tarybų sąjungoje, bet LTSR. Bet jau Lietuvos. Na ir nuo 90 metų iki šios dienos Kaukėnai tie Jasnoje, kitoj pusėje Nemono yra Rusija – O šilininkai va čia Lietuvoje, Lietuvos. Ir dabar jūs pabandykit atsistot į, pavyzdžiui, Kaukienų arba Šilininkų gyventojo padėtį ir jūs esat kokiam 1920 metais. Ar jūs galite įsivaizduoti, kad per šimtą metų jūsų gyvenvietė va tiek kartų keis <laughs> valstybingumą? Jūs nepatikėsite šituo. Visi, nu, tai kad čia nesąmonė šneki. Bet nu, čia yra realybė. Ir čia ne tik kaukienai su šilėnais. Marijampolės, pavyzdžiui, kitimas per šimtą metų. Vilnius. Ko aš to noriu pasakyti? Aš to noriu pasakyti štai, kad juk jeigu per pastarąjį šimtą metų tiek viskas kito ir daug kartų, tai iš kur jūsų įsitikinimas, kad būsimi šimtas metų bus kitokie? Tai kit, reiškia, jie bus lygiai taip pat kupini permainų ir jau tik nuo mūsų išminties priklausys, nuo mūsų išminties kaip tautos. Ar mes išlaikysim tai, ką šiandien turim, ar ne. Nes tai nėra mums duota amžiams. Mat aš jums rodau, kaip viskas kinta. O mes taip neatsakingai žiūrim iš tuos dalykus. Na ir trečias dalykas, iškilo grėsmė, sakyčiau, pačiam valstybingumui. Ne nepriklausomybei. Nepriklausomybės jau nėra. Ir čia vėl, čia nieko blogo. Pažiūrėkit video 25 metai nepriklausomai Respublikai. Vat mes padarėm kovo 11 su Vaida. Ten yra pasakyta, kodėl e, čia nereikia baidytis to, kai, kai aš sakau, kad nepriklausomybės nėra. Jos neturi visos ES valstybės. Tai yra kitoks, kitoks statusas visų valstybių. Bet čia iškilo kalbė, iškai grėsmė valstybingumui. Dabar ką aš turiu omeny? Todėl, kad mes esam pagal savo geografinę padėtį geopolitinio konflikto zonoje. O taip jau atsitiko. Mūsų geografija mus įpainiojo į geopolitinį konfliktą tarp rytų ir vakarų. Bet vietoj to, kad mes kažkaip ieškotume, kaip išvengti šito konflikto, mes įsitraukime į jį ir labai aktyviai, savanoriškai. Tampam konflikto šalimi, pafrontės valstybė jau mus vadina, nulantva, jau mus vadina pafrontės valstybė. Bet žiūrėkit, konfliktas tai suponuoja būsimą galimą kovą O jeigu mes esam to konflikto jau šalis, tai ta kova vyks ir mūsų teritorijoje. Dabar. Kova reiškia kažkieno pergalį ir kažkieno pralaimėjimą. O mes tai šitame konflikte esam tik pėstininkai. Reiškia, mūsų valstybingumą lemsim ne mes, o tie, kurie bus šito konflikto laimėtojai. Ir šiuo atveju net nesvarbu, kuris yra teisus šitame konflikte. Kuris čia agresorius, kuris ne, tai aš turiu minį geopolitinį konfliktą. Tas, kas bus nugalėtojas, tas ir spręs mūsų valstybingumo reikalą. Nes mes įsivėlėm į ne savo žaidimą. Ir vietoj to, kad laikytumėmės va tos mano formulės nei į rytus, nei į vakarus, Mes tapom konflikto šalimi, patys savanoriškai užėmėm tam tikrą reikia, poziciją. Na nu, ir dabar aš pasakysiu šiek tiek optimizmo. Pavyzdžiui, pirmas pasaulinis karas. Mes irgi tampam geopolitinio konflikto ne šalimi, mes tada šalis nebuvom, bet zona. Bet žiūrėkit, mes po to gaunam valstybingumą. Nes Lietuvos valstybingumas atsirado pirmo pasaulinio karo rezultate. Mes gal esam vieni iš tokie labiausiai laimėję. Nes sugriuvo Austro-Vengrijos imperija, Rusijos imperija, Osmano imperija sugriuvo. O Lietuvos valstybės prieš tai nebuvo valstybingumo. O jis atsirado. Dabar, antras pasaulinis karas. Mes irgi pėstininkai tam kare, bet esam zonoje konfliktų. Ir ką jūs galvojat? Mes išplėtėm savo teritorijas. Vat antro pasaulinio karo išvadai, išdavai, mes šiandien ir turim tos tris miestus savo valstybė. Du pasauliniai karai mums davė naudos kaip reta kam. Kaip tauta ir kaip valstybė. Nu ir dabar trečias kartas per šimtą metų. Suprantat? Nu, galima viltis, kad vėl mums pasiseks. Bet aš stebiuosi tais, kurie yra įsitikinę baigtimi šito konflikto. Žmonės elgesi taip, lyg jie būtų visiškai tikri, kas čia bus nugalėtojai. Nu, dar yra dalis tokių naivių, kur apskritai nesuvokia, kad čia tas konfliktas vyksta ir kur jo šaknis. Aš dėl to va čia jums tiek ilgai šiandien ir kalbu, kad jūs bent nu, suprastumėt, kas čia, kas čia darosi šitam pasaulyje. Na, man pasakys, kad O tai kągi tu siūlai? Čia nei rytus, nei vakarus gražiai skamba, bet yra neįmanoma ir taip toliau. Na, pirmiausia, aš bevelčiau nerizikuot. Aš sakau, mes gal laimėsim vėl, nes du kartus laimėjom. Aš netmetu galimybės, kad... Vat, Mes laimėsim ir dabar, bet aš bevelčiau nerizikuoti. Ir geriau jau pasistengti išlaikyti, ką šiandien turim. Jūs galite man pasakyti, kad tai yra neįmanoma, bet mes net nebandom. Nu, dar vieną dalyką pasakysiu. Kada mes matom grėsmę savo ir šiandieną įsivėlėme tą konfliktą vienoje iš pusių, ar ne? Ir pavojų matome toj kitoj pusėje. Tai jūs nueikite į kapinius 19 šimtmečio antkapius paskaitykite. Ir jūs tada suprasite, iš kur tikrasis pavojus kyla lietu, lietuvių tautai ir valstybei. Tai reikia nueiti į 19 amžiaus kapinės Lietuvoje ir paskaityti antkapius. Žmonės. Ten akivaizdu, kaip du kar du keturi. Iš kur tikrasis pavojus ir iš niekur nedingo. Bet čia į šalį. Dabar aš šiaip aišku, čia nieko to nebus, bet kaip aš, kaip variantą, kaip aš bandyčiau, pavyzdžiui, tuos nei rytus, nei vakarus įgyvendinti. Aš pasiūlyčiau sutartį su ta šalim, kurios visi bijo. Aš pasiūlyčiau jai sutartį kur jinai įsipareigotų, jinai neturi pretenzijų, jokio ten, taip toliau. Tai yra įprasti dalykai pasaulio istorijoje. Dar geriau, jeigu tai būtų padaryta kolektyvinė sutartis visų Pabaltijo Respublikų. Jūs man galit pasakyti, kad tai nepadėjo prieš antrą pasaulinį karą. Nu, galima pasakyti, kad ir nepadėjo, bet jeigu jūs pasižiūrėtumėt mūsų naktigonę, kur yra šneka apie antrą pasaulinį karą ir jo pradžią, jūs šiek tiek kitaip pažiūrėtumėte visas tas galimybės. Ten yra išdėstytas priežastis. Ir ne mano versijos, o faktai, faktai, kurių tiesiog dabar jūs dauguma nežinot, nes jums jų nieks nepateikė. Bet suprantat, aš pasakysiu tokį sakinį. Onutė alyvą jau išlėjo. Yra toks kūrinys, vadinasi, Meisteris ir Margarita. Ir ten yra tokia siužetinė linija. Anuška išlėja eidama netyčia alyvą ir taip jinai užprogramuoja tam tikrą įvykių seką, nes alyva jau išpilta ir kažkas eis, paslys neišvengiamai, taip toliau. Ir nuo to pasidarė toks pasakymas, onutė alyva išlėjo. Kitaip sakant, kad yra jau užprogramuoti sprendimai tam tikri. Arba kaip kazino. Vat kazino jūs padarot statymus, ir nu, po to belieka laukti, žiūrėt, kaip tas sukas yra, tas jūs arba laimėsit, arba pralaimėsit, jau statymai padaryti. Tai kokius gimę statymus jau padarė? Pirmiausia, mes turim valdžią, mes ją išsirinkom, o šiandieną valdžia lemia daugelį šitų mūsų statymų. Ir aš su liūdėsiu turiu pasakyti, kad dabartinė valdžia, visi pirmie asmenys, nu, jie visiškai neatliepia laikmečio iššūkiams. Jie neatliepia. Ir aš jų nekaltinu, nesupraskite, aš jų nieko nekaltinu. Pirmiausia, jie ne patys ten atsidūrė, mes juos išrinkome. Jiegi neuzurpavo tų vietų. Čia mes juos ten pastatėme. O kiekvienas dainuoja kaip gali, nu jis negali dainuoti geriau, negu jam Dievo yra duota, suprantate? Arba, ką žinot, būna užrašyta keliamoji gale ten kur nors, ar ant mašinų. Tai taip ir žmogus, ir jo intelektas, jis turi savo keliamą galę. Ir jis negali pakelt daugiau, negu Dievas ir gamta jam jau davė tos galės. Bet taip jau atsitiko, kad mes tokius išrinkom. Ir dėja, jie iššūkiams šio laikiniams visiškai ne, neatliepia. Bet jau tas statymas yra padarytas. Artimie, artimiausiam čia keliem metam statymai padaryti yra. Nu šiaip šiek tiek į šoną, kas Tarybų sąjungos laikai stoja į komunistų partiją, vat, žmonės? Kas jos vedė, stojančius į komunistų partiją? Nu, kažkas tikėjo tom idėjom. Jų buvo labai mažuma ir kuo toliau į pabaigą, to jų ten ta mažuma darėsi iš vis beveik nematoma. Absoliuti dauguma stojo siekdami naudos. Naudos savo. Elementarios savo naudos. Suprasdami, kokias dainas reikės dainuoti, žinodami, kad už tai gaus skaniau valgyti, taip toliau, taip toliau. Nu, ir tai lemia, kad žmogus pasirenka tokį kelią, sakykime, dainuoti jam svetimas dainas, bet už, už skalsesnę duoną. Bet nu, tai yra charakterio savybės, intelekto galimybės kažkokios. Tai yra žmogaus tokia prigimtis, toks jis yra, ar ne? Ir jis pasikeisti negali. Jisgi toks ir bus visada. Jis visada taip ir elgsis visose aplinkybėse. Jis sieks savo naudos, suprasdamas, ką šiandien reikia dainuoti, kad man gerai būtų, Nu, dar jeigu jo kokias bylas agentūrinės kas nors turi, nu, tai čia da iš viso jau. Čia dar, taip sakant, kita istorija. Nu, kitaip sakant, jeigu lapiai leidė į vištidę, tai dabar kas kaltas? Ar lapė, ar tu, kuris tą lapį leidai į vištidę? Brandat? Tai jeigu mes rinkėjai, va, įleidžiam lapę į vištydį, tai lapė nepasikeis, jos tokia prigimtis, jos tokios savybės. Tai jūs tik save galit kaltinti. Bet reikalas su tais rinkimais yra gerokai sudėtingesnis negu va, šitas mano. Čia yra ir, ir tas niuansas, bet jis yra žymiai sudėtingesnis ir vėl, sakau, Situacija tokia, kad aš tiek prikalbėjęs yra monologas, kuris vadinasi, kodėl niekada neišsirenkam geros valdžios. Ten yra viskas susakyta jau prieš keletą metų, kodėl mes iš tikrųjų visą laiką išsirenkam ne tą valdžią, kurios mums reikia. Beje, neblogai žiūrimas irgi. Jis yra gyvas, jis pastoviai peržiūrų skaičius auga. Dabar kas tie, kas tie mes, kurie renkam? Nu, mes tokie, kokios mūsų žinios, kokios galimybės suprasti. O tai yra įtakojama. Mūsų ir žinių, ir žinių lauką, ir supratimo lauką labai lengva įtakoti. Ir čia yra senai jau nustatyta, ne mano psichologų, kad ten netoli, apie 80 procentų žmonių yra labai lengvai įtakojami ir, ir kalba tai, ką jie, ką jie išgirdo per radiją, televiziją. Bet ką jie girdi, tą jie ir retransliuoja. Jos labai lengva paveikti. Ir čia aš tokią istoriją nedidelę pasakysiu. Savo metu aš pakliuvau į Bavarijos Alpės Vokietijoje, kažkokį tai nedidelį kaimelį, viešbutuką. Ir ten ant sienos plakatas, kuriame yra sudėti atvaizdai to kaimo vyrų žuvusių antro pasaulinio karo metais. Ir ten sėdi burgeriai, trumpom kelniam, su dudom, tai alų geria, tokia atmosfera, žinai, rami tokia, nu visiškas tokia. Ir aš taip sėdžiu ir galvoju, tai kas turėjo atsitikti, kad šitos vat burgerių salaus gerėjus tom trumpom kelniam, kad jie mestų visus savo tas trumpas kelnes, užsidėtų karinę uniformą, automatą, nueitų prie Stalingrado ir ten žiemą galą gautų. Aš taip sėčiau galvoju, kas turėjo juos paveikti? Kaip tas veikia? Čia buvo senokai. Ir aš dabar žiūriu į Lietuvą, nu, va dabar, va, pastaraisiais miniai, ir aš matau, kaip iš mūsų žmonių daro tą, ką nori. Kaip lipdo iš jų Vat kaip tas procesas veikia. Tiesiog tu matai, tu matai, staiga susitinki savo gerą bičiulį ir tu matai, kaip jis jau nebesupranta elementarių dalykų. Kaip jau jos smegenys yra užblokuoti, nes žiniasklaida kala ir kala ir kala visą laiką kažką ir jis jau vaikšto ir jis jau retransliuoja tą, ką jis girdėjo, suprantate. Šeimose šiandieną susibara ten vyras su žmona, broliai su seseriu. Tiesiog vat, mūsų akise matai, kaip veikia propaganda. Iš kitos pusės supranti, kad iš žmonių gali lipdyti, ką nori, jeigu turi pinigų, politinę valią. Dabar aš suprantu ir kaip tos burgerius ten iškrapštai į tą Stalingradą galą gauti, suprantu. Ir aišku, lipdo kas? Lipdo žiniasklaida ir profesionalus kalbėtojai įvairiausi nebūtinai žurnalistai, yra visa, visa masė. O žiniasklaida šiandieną tai yra tiesiog nu, propagandinio karo laukas ir tie žiniasklaidos darbuotojai yra šiandieną propagandinio karo kareiviai ir didelė jų dalis, tai pažiūriu juos ir galvoju, didelė jų dalis – iš naivumo ir supratimo tokių negalių, įsivaizduoja, kad jie net Lietuvai dirba. Jis nuoširdžiai to tikė, aš ir šitai suprantu. Žmogus daugiau negali, aš kaip sakiau, jis gali dainuoja tiek, kiek gali, kiek išeina. Keliamoji galeva tik tokia. Jie net nesuvokia, ką jie daro. Brand. Jiems atrodo, kad jie dirba Lietuvai. Taigi štai, mat tokie maždaug yra statymai padaryti mūsų šito geopolitiniam kazinu, tikintis laimėjimu. Čia yra, o čia yra ta alyva, vanutė, va tokia alyva išlėjo. Tai sunkiai be pakeičiama dabar. O šitame tame artimiausias ateities viskas tai yra išlėta. Ir dar keletą statymų vat, geopolitinių, kad suprastume situaciją, kurioje mes esam. Tas. Įsivaizduokit, geopolitinis kazino, konfliktas potencialus. Mes darom statymus ir tikimės laimėjimų. Įstatymų viršenybė atiduota Briuseliui. Mes tikimės, kad nuo to bus geriau. Muitai mokesčiai ten pagrindinė atiduoti Briuseliai, mes manom, kad nuo to mums bus, mes čia laimėsim. Taip? Įsileisim imigrantų dar irgi manom, kad čia bus mūsų laimėjimas. Tai? Sudarėm sutartį su jungtinėmis valstybėmis dėl jos kariuomenės buvimo čia. Aiškiai, ką nori, tą darykite. Taip? Atkreipkite dėmesį, apeinant Europos Sąjungą. Čia prisimena tą Mitterano pasakymą, jie prarado, ar Širako, prarado progą patilėti, mes vėl praradom progą patilėti. Ir mes galvojam, kad čia mes laimėm, kad mums saugiau nuo to. vis giliau įsitraukiam į šitą va, geopolitinį konfliktą. Savanoriškai, savanoriškai. Ir vis manom, kad va šitie va, mūsų statymai čia veda mus prie laimėjimus. Mažų mažiausiai tai yra diskutuotin. Bet apie taigi nediskutuojam. Ir va, ta, tie patys žiniasklaidos šiandieną fronto kariai niekada nepakvies žmonių, kurie mato kitaip reikalus kad bent padiskutuot, pasiaiškint, nors kažkokį kitai pažiūrėti vis. Na ir kyla klausimas, o tai ką daryti tiems, kurie mano, kad šitame kazino statymai turėtų būti kitokie? Ir apskritai, kad yra galimybė kitokių statymų. Ką daryti? Bet dėl to sakau, labai sunki dalis. Net nežinai, ką atsakyti. Revoliucijos Nėra nei galimybių, nei jinai ką nors pakeistų, nes yra daug žmonių, kurie sako, reikėjo perversmo revoliucijas, ten Maidanai. Nu ką jums dar mažai Ukrainos Maidano? Jokia revoliucija niekur netveda. Nu, tai žmonės, mėlyje, ypatingai jaunimas. Nu, pasižiūrėkit jūs į istorijas, pa, pa, pavar, paskaitykit kiekvienos revoliucijos baigti, jinai visada tokia pat. Ir aišku, lieka vienas ir tas pats mechanizmas. Tai yra evoliucinis rinkimai. O 16 metais bus Seimo rinkimai. Sprendimas paprastas kaip 2 kart 2 keturi. Ir daryti nieko nereikia, dar reikia tik subinę pakelt, ateiti ir nubalsuoti už tai, už ką reikia nubalsuoti. Ir dvi naktygonės yra padarytos šito klausimu. Dar laisvoji bangoji. Taip ir vadinasi, kaip išsirinkti geresnę valdžią. Jūs galvojate, labai kas nors žiūri? <laughs> Kam čia, ką jūs? Mesgi visi žinom, mes visi skatu čia, mes visi žinom, kaip reikia balsuoti, ką rinkti. Nu, čia mūsų nepamokysi. Beje, kaip ir apie pinigus. <laughs> Vat yra naktigonė, laisvoji bangoji skirta pinigams, taip ir vadinasi, apie pinigus. Nieko panašaus lietuvių kalba nėra. Ten yra kalbinami žymiausi Lietuvos finansistai. Mes išskleidžiam daugelį dalykų, kurios, kurios turėtų žinot, kad suprastumėt apskritai pinigų prigimti, jų reikšmė. Apskritai, pin... Nu, visi skaičiuoja kiekvieną dieną tą savo pinigus, o kai jiem nori paaiškinti, kas čia yra, nežiūri. <laughs> nežiūri. Jie visai ką nors kitą žiūri. Aišku, yra naktigunės, kurių peržiūros ten siekia, sakykime, 10 tūkstančių sudėjus visus resursus. Tai mažiausiai žiūri apie pinigus būtent. <laughs> Aš atrodo labiausiai turėtų žmonės žiūrėti, ar ne? Na ir vat kaip išsirinkti geresnę valdžią irgi mažai kas žiūri. <laughs> ir aš viską suprantu. Ir teoriškai labai paprasta, va tą, ką aš neku. Teoriškai taip, bet aš suprantu, kad praktiškai tai beveik neįmanoma. Aš ir šitą suprantu. Ir dabar, tai ką daryti tada? <laughs> Jo, sakau, ypač turint omeny, kad onutė alyvą jau išlėjo. Ką daryt? Nu, žinot, yra toks pasakymas, kai nežinai, ką daryti, daryk tai, ką, ką reikia daryti. Taip, kaip tau atrodo. Nežinai, ką daryti, daryk tai, ką atrodo, kad reikia daryti. Nu, yra toks, pavyzdžiui, eksperimentas. Daug sėkių darytas. Sukviečia žmonės dešimt žmonių susitarė, kad jie va šitą objektą, kuris yra baltas, įvardins kaip juoda. Susi... Ir tada pakviečia žmogų, kuris nežino šitų susitarimų, klausia, kokia spalva. To sako balta. O tie dešimt sako juoda. Daugelis žmonių palūšta. Eksperimentais įrodyti. Jie nebedrįsta prieštarauti ir jie sako, ant to, aiškiai mato, kad balta. Sako juoda, nes ir tie sako, kad juoda. Na tai aš ir sakau, jeigu yra jėgų, kiek tik yra tų jėgų, tiems pas kurios tų jėgų yra, jeigu tu matai, kad yra balta, tai sakykim, kad yra balta. Kiek jau mums išeis? Nu, ką galim, tą darykime. Kita vertus, tas prasmių laukas, apie kurį mes čia kalbėjom jau keletą metų, niekur nedingo. Ta prasmių lauko erdvė, jinai kaip buvo, taip ir yra, ir ten ir toliau verta burtis. Nes mes visi gyvenam vis tiek prasmių laukia. Ir tie, kurie telpa vati mūsų prasmių lauką ir toliau yra kviečiami, ir toliau yra prasmė mums vienas kitą surasti. Ir mūsų gretos išlieka tikslų. Nes mūsų gretos tai ir yra va, tie žmonės, kurie telpa į tą mūsų prasmių lauką. Kitas dalykas, kad šiandieną įvykiai va tie labai atsijoja žmonės netų pačių mūsų gretų. Nes vienus pradėjo rusai pulti, ko buvo dar anksčiau jie lyg ir atvėti. Staiga pasirodo viskas, jau ir rusai puola. Jis jau prarado galimybę analizuoti. Gal tai rusai ir puls? Čia ne apie tai išneka, kad jie negali pult, suprantate, tada niekas nežino. Aš kalbu apie galimybę samprotauti, svarstyti, žiūrėti įvairiais kampais. Žmonės šiandieną prarado tą galimybę. Bet yra dar įdomesni žmonės mūsų gretų, kurie, nu, paaiškėjo, kad jie, jie tai save įsivaizdavo kaip tokiais, nu, kaip ir tautininkais, o iš tikrųjų jie yra vis tik savo aš iškelia virš to mūsų, mes patys to nesuprasdami. Ir va šitie visi įvykiai padeda, aišku, atsijo, dėl to tos mūsų gretos <laughs> šiek tiek jos retėja, bet tikslai visi, kurie buvo prieš porą metų, jie visi tie patys lieka, nes ką aš daugiau galiu pasiūlyti. Jėgos yra nelygios, va šitam etape istoriniam jėgos yra visiškai nelygios ir galimybės įtakoti tą 80 procentų tų lengvai paveikiamų žmonių, nu, mūsų jėgos yra šiandieną labai menkos. Tai dar internetas tik ir gelbsti, suprantat. Ir dar vieną daiktą pasakysiu. Visa tai, ką aš šneku, gal ne ta žodis, ne viskas, ką aš šneku, Bet didžioji dauguma yra skirta nespręsti problemas mano asmeninio santykių su dievais, ta prasme, žmogaus santykiai su dievu, su būtimi, ten su savo kažkokiais kompleksais. Mano pagrindinis uždavinys yra valstybė, tauta gyvenanti toj valstybei, kad jinai ir toliau, ir po šimto metų čia būtų šeiminiai, viskas tą pat, ką aš šneku, nu, va, paaiškėjo nuo to tautos pažangos <laughs> uždaro posėdžių. Niekas nepasikeitė. Ir tie 15 punktų, kurie yra išvardinti 9 beros naktigonį. Čia yra mano pagrindiniai interesai. Kada nors mes pa, pa, galim pašnekėti ir naktigonę padaryti apie žmogaus santykį su Dievu, su daugeliu kitų ten klausimų, kaip elgtis, kaip elgtis, suprantat, kad, kad žmonės labai skirtingi. Bet čia yra atskiro žmogaus problema. Mano didžioji, didysis dėmesys yra skirtas visuomeniniams procesams. O jūs maišot. Ir man labai liūdna, kad dalis mūsų greto žmonių irgi maišo šitos dalykus ir, ir iškelia savo aš pirmiausia virš to mūsų mes. Bet kaip bebūtų, mūsų naktygonė baigėsi, susitiksim rudenį ir tie gausėja mūsų gretas.